abdulhamid sulaymon o'g'li cho'lponning kecha va kunduz romani birinchi kitob kech kirgan edi ko'cha fonarlari yoqila boshlagan uylariga qaytayotgan izvoshchilar charchagan otlarini erinibgina qamchilardilar otlar ham quruq aravani shoshmasdan asta sekin g'ildiratardilar miryoqub bitta bitta qadam bosib noyib to'raning uyiga tomon yurdi uning miyasida allaqanday besaramjon fikrlar aylanardi miryoqub burungi miryoqub emas nega bu qadar sekin yuradi uning shu choqqacha sanab qadam bosganini ko'rgan odam bormi dunyoda nima bo'ldi o'zi unga o'zi ham hayron akbarali mingboshida bo'lgan itlik bunda yo'qmidi bu quturmaganmidi bu suvdan ham muloyim sutdan ham oq chumolidan ham beozor musichadan ham so'fimidi yo'q bu ham akbaraliga o'xshagan minglar chetlarning biri faqat bu bilan akbarali mingboshi o'rtasidagi farq shuki bu o'zini undan yuqori oladi shu yuqorilik hissi shu g'urur uning o'zidan itlikni to'sib turadi o'ziga ko'rsatmaydi uning o'zini aldaydi yo'q bu bilan akbarali o'rtasida tog' qadar farq bor ana petrograddan kelgan moviy ko'zli dilbar bunga guvoh miryoqub akbaraliga qaraganda farishta buni petrograd go'zali ham tili bilan tasdiq qiladi miryoqubda itlik yo'q bo'lmasa shu topda hech narsa qolmadi hammasini anavi moviy ko'zli go'zalning bilinmas kuchi yulib tashladi tak tomiri bilan yulib tashladi yulib tashladimi tak tomiri bilan yula oldimi yo'q bekor gap necha yillardan beri ildiz yoygan shox tarqatgan qulochlab o'sgan narsani bir qarashda yuladigan kuch yo'q va topilmaydi uning ildizlari Yoqubning badanida hali juda kuchli ana o'sha kuch emasmiki uni ketayotgan yo'lida birdaniga to'xtatdi to'xtagan joyida bir uyning zinasiga o'tirishga majbur qildi itlik bosh ko'tarib kelardi nima bu behudagarchilik bu mashhur bir nomerda ma'lum kasb bilan shug'ullanadigan bir xotinga yo'liqdi ori rost bu o'sha joydagi o'zi singari xotinlarga o'xshamasdi boshqacha ko'rinardi yosh tarovatli va toza edi nima bo'pti har qancha tannoz bo'lsa ham yana o'sha joyning o'shanaqa xotini buning uyiga nega kirdi nega kirgani ma'lum emas bu kelganda yechingan ko'yi uning kartida yotishi nega kirganini ko'rsatib turadi ochiq ko'z bilan o'ylaganda bunga nima qilish kerak belgili borib eshikni ochib kirib fonarni o'chirib indamasdan kaftga yotish u o'zi ham erta bilandan erta bilandan beri shuni kutib o'tirmaydimi shu uchun yuvinib taranmadimi u layli bu bu majnunmidiki oh oh deb tog' toshlarda vahshiy hayvonlar bilan ulfat bo'lib yuraversa tog' tosh qani bu shahar madaniylashgan yevropalashgan shahar har burchakdan har minutda bir tannoz buriladi va suzgun ko'zlari bilan yegunday bo'lib odamga qaraydi shu zamonda majnun bo'laman deganlarni o'lganlaridan keyin tuh ko'tarib mozor qilmaydilar jinni edi o'lib qolibdi deydilar va bir kulib qo'yib o'tiraveradilar o'ligi ham ko'chalarda qolib ketadi o'ligini itlar yesa egasi xursand bo'ladi bekor chirib sasib yotgandan ko'ra itlikning shu xilda osiy o'ylari bilan miryoqub qanday qilib o'rnidan turganini va nomer zinasidan shoshilib yuqoriga chiqayotganini o'zi bilmay qoldi yuzlari ko'zlari kulardi va bu kulish qondirilmagan nafsning birdaniga xuruj qiladigan sho'xliklaridan o'zga emasdi o'z xonasiga yaqin yetgan derazadan yupqa to'r parda orqali ayvonga tushib turgan muloyim shu'lani ko'rganidan keyin negadir yuragi o'ynab qadam bosishini birdaniga susaytirdi itlik fikrlari yana orqaga tisarila boshlagan kabi bo'ldi eshik oldiga yetgach qabzaga qo'l uzatolmasdan to'xtaldi ichkaridan yosh xotinning shirali bir ovoz bilan ohistagina ah aytayotgan ashulasi eshitilardi bu xotinning gapirganida jaranglab chiqadigan shirin ovozi endi ashula aytarkan doriday darrov ko'ngilga ta'sir qildi bu qanday ovoz itlik asari bormi shu ovozda shu ovoz bilan karavotga chaqirib bo'ladimi o'xshamaydi ku sira boyagi bir tush edi bir bosiriq bilan kelib kechdi u og'ir bosinqirashdan uyg'onmoq uchun shu qushchaning sayrashiga ehtiyoj bor ekan ana sayrayotir o'zi bilgan o'zi tanigan o'ziga yoqqan ovoz o'ziga yoqqani uchun va'da berib va'da olgan hay ket ket shayton mal'un men akbarali emasman mening kumush kamarim podshohlik muhrim yo'q men Mir miryoqub hay yoqub pismiq miryoqub ayyor miryoqub tulki miryoqub shayton miryoqub nafsining bandasi buzuq sharmanda miryoqub umringda bir marta salgina pichagina qittagina itlikni tashlash odam bo'lish fursati topilibdiyu shunda ham mag'rur bo'yningni jindakkina egging kelmaydimi shunda shunda ham sen it bo'lsang shoshma itlik qilishga hali ulgurasan itlik topiladigan narsa pul bo'lsa bo'ldi pul har yerda har qancha har qanday itlikni amringga omada qilib bera oladi puling bo'lsa butun umringni itliklarning bir biriga ulanib ketgan zanjiriga aylantirish hech gap emas yettinchi seniki axir seniki sendan boshqaga yo'q endi u muloyim maxluq seniki u xotin hech bo'lmaganda shu bittani fohisha kabi tasarruf qilma hech bo'lmasa uning ko'nglini o'ldirma umidini sindirma u senga odam deb qaraydi xaridor degan fikrini tashladi tashlata olding ovozini eshitasanmi bu ovoz cho'ntagida puli bor xaridorni kutgan buzuq xotinning o'z yozmishini qarg'ab aytadigan alamlik ashulasidagi ovoz emas bu ovoz buzuqligidan zavq oladigan xotinning aynima qo'shig'i emas bu oqshom chog'i kuyovini kutib yotgan yosh kelinchakning mas'um ashulasi sevganiga qovushgan yosh maxluqning sevinch qo'shig'i juft uyasiga qaytgan ona qushning shukrona kuyi bir yoqub miryoqub miryoqub ikkita edi biri qochdi biri quvladi shu qochish va quvalash sur'ati bilan noyib to'raning uyiga yetib borib jing'iroqning tugmasini bosgan vaqtida cho'zib cho'zib hansirab hansirab nafas olardi uy bekasi xonimi yo'q edilar katta zalda noyibning o'zi ovqat stoli ketdi, choy ichib va gazet ko'rib o'tirardi ha keldingmi miryoqub marhamat keldim to'ra qalaysiz omonmisiz bola chaqa shukur yomon emas qani o'tir mana choy marhamat qilib o'zing qo'yib ich nondan ol mana sariyog' nonga qo'shib ye konfet shirin kulcha bulardan ol o'zing o'z uying taklifni kutma qulluq to'ra dedi yoqib o'tirarkan o'zim qo'yib ichaman yangi gaplar yangi xabarlardan gapirib bering bizga kattakon gazetlarni o'qiysiz to'ra ko'zidan tilla oynagini olib stol ustiga qo'ydi va o'z tizzasi bilan stol o'rtasida yoyilib yotgan gazetaga qarab dedi katta gazetlarda katta xabarlar bor bir biridan yomon miryoqubni miryoqub kursini yaqinroq jildirdi chiroyli bir chinoyoqqa ya'ni likopchali krujkaga samovardan quyuqqina choy quygach chinoyoq likopchasiga ikkita konfet olib qo'ydi so'ngra qo'ynidan gazet ko'rargan narsani olib ocha boshladi nima u dedi to'ra boya mahkamada aytgan narsangmi ha to'rt xat forscha bayt ekan shahobiddin domlaga ko'rsatib edim umarxon zamonida qozi bo'lib o'tgan ado degan bir shoirning bayti o'z qo'li bilan yozilgan deydi unday bo'lsa ko'p ham eski narsa emas dedi to'ra qo'l yozmani ola turib lekin chinakam mavlono adoning xati bo'lsa tabarruk narsa rahmat senga yoqub to'ra yana ko'zoynagini kiydi lil muharririhu chiroyli xat mavlono ado shuncha xushxat ekanmi sharqda islom sharqida suratkashlik din tomonidan man qilingani uchun rivoj topmasdan din tomonidan tarvij etilgan bu xattotlik san'ati yaxshi taraqqiy qilgan ekan xo'p qani o'qib ko'raylik gul rangli ko'z yoshlari va sarg'aygan yuzlar ajib go'zal bo'ladilar xuddi zar yurgizilgan yoqut kabi go'zal bo'ladilar sen agar bodom singari boshdan oyoq ko'zdan iborat bo'lsang hech narsani ko'rolmaysan ammo sevgi surmasi ochilgan ko'z ravshan bo'ladi to'ra yerli xalqning til va adabiyotini juda yaxshi biladigan ma'murlardan edi ayniqsa fors tili va adabiyotini yaxshi bilar turkiston tarixiga oid qo'lyozma asarlarni har yo'l bilan qo'lga tushirishga tirishardi uning bu havasini bilgandan keyin miryoqub har qayerdan bo'lsa ham qo'lyozma asarlar topib keltiradigan bo'ldi o'zining yaqin oshnasi bo'lgan shahobiddin mudarris orqali uch to'rtta qimmatbaho narsalar topib berdi noyib to'ra miryoqubning bu xizmatlarini sira unutmaydi buni miryoqub o'zi ham yaxshi biladi ikkovi ham bir birining katta kichik iltimoslari bo'lsa qo'ldan kelgan qadar bajaradilar shuning uchun sovg'a salom tansiq qo'lyozma asarlar va ba'zan oz ko'p pul xususida to'ra miryoqubga minnatdor bo'lib turadi amaldorning qo'lidan keladigan ba'zi bir xil himoyat ishlari to'g'risida miryoqub to'raga minnatdor miryoqub to'ra esa minnatdor bo'lib turadi ishqilib qars ikki qo'ldan chiqadi va hamma ish go'zallik bilan bitib boradi dunyoda hamma odam bolalari bizning ikkimizdek bo'lsalar dunyo jannat bo'lardi deb o'ylaydi to'ra miryoqub ham shunday o'ylasa kerak ikkovi bir jon bir tan emasmi axir mavlono adoning bu baytiga hech qayda duch kelmagan ekanmiz bu jihatdan ham bu yozmaning qimmati bor baytning ma'nosi nima to'ra to'ra tushuntirib berdi go'zal she'r umuman umarxon eslik podsho bo'lgan edi mulla odam o'zi ham shoir vazirlari ham shoir edilar undan keyingilarning mazasi bo'lmadi shahobiddin mudarris buning mavlono adodan bo'lganini qayerdan bilgan bo'lsa qaydan bilgan bo'lsa tagida qozining muhri bor deydi o'sha mavlono ado ekan e darvoqe bunda muhr ham bor shoshma ha mana mana qozi abdullatif said al muslomin amir umar chinakam bu xat umarxon davrining asari ekani ma'lum bo'ldi ammo buni yozgan ado bo'lmasa kerak mavlono adoning nomi sultonxon bo'lsa kerak men o'qib edim abdullatif emas shahobiddin xato yozibdi sizning domlalaringiz bunaqa narsalarni yaxshi bilishmaydi men bilmadim to'ra shahobiddin maqsum shunday dedilar men yana surishtirib yuribman topsam olib kelib beraman hali ham ko'p qimmatbaho narsalarni berding miryoqub sening madaniyatga xizmating katta o'tgan yil bir tarix kitobi bergan eding u to'g'rida petrograddagi kattakon majmualarga maqolalar yozdim sening nomingni ham ko'rsatdim hozir u kitob to'g'risida angliston farangiston lamsa ya'ni nemis mamlakatlarida kattakon majmualarga ko'p narsalar yozildi rahmat senga miryoqub katta xizmat qilding ikkov ham jim bo'lishdi birozdan so'ng miryoqub gap ochdi gazet xabarlardan gapirib bering to'ra to'raning bu choqacha kulib turgan basharasiga birdaniga g'am cho'kdi qovoqlari solindi lablari bezgakday yengilgina qaltirab uchdilar qo'lyozmani stolga qo'ydi shunaqa do'stim ishlar yomon bizning adada hammanikidan ko'p bo'lgan mudhish ordumiz bir bir ustun yengilayotir eng usta va eslik qo'mondonlarimizning butun tadbirlari natijasiz qolayotir mustahkam qal'alar bir bir ketin dushman qo'liga o'tmoqda qancha viloyatlar o'lkalar shaharlarni dushman egalladi oq podsho qayerdalar bir chora ko'rmaydilarmi hammamiz sevgan oq podsho bu savolni miryoqub biz hammamiz bir birimizdan so'raymiz hech qaysimiz javob topolmaymiz o'z o'zimizdan so'raymiz tajanglanib xafa bo'lib qizib so'raymiz shoshilmay ta'amul bilan o'ylanib turib so'raymiz na o'zimizdan javob bor na boshqadan bu mal'un savol mal'un savol miryoqub unaqa demang to'ra biz sartiya xalqi xudodan keyin oqpodshoga ishonamiz ishonganlaring yaxshi biz ham hammamiz sizlar singari ishonamiz faqat og'zingga ehtiyot bo'l faqat ishonish boshqa ish amal voqea yana boshqa bir biriga zid bilasanmi miryoqub rus xalqining o'qiganlari orasida ma'yuslik bor og'ir bir ma'yuslik bor ular butun bu baxtsizliklarni oq podshoning o'zidan ko'radilar oq podshodan hech bir podsho o'z yurtini yovga bergisi keladimi senlarning hollaring bilan bizlarning podshohimiz yurtlariga ko'p ham achinmaydilar shekilli senlarning xudoyorxoningga o'ruslar oqmachni olib qo'ydi deganlar xudoyorxon u yurtim necha kunlik yo'lda deb so'ragan bir oylik yo'lda deganlar unday bo'lsa menga unaqa olis joydagi yurtning keragi yo'q olsa olaversin degan bizniki ham vallohu alam undan qolishmas yoqub nima deyishini bilmay qoldi bunaqa siyosatlarga sira aralashmagan va bu to'g'rida shu choqqacha hech bir bosh qotirmagan kishi bunday katta siyosiy masalalar oldida birdan shoshmasdan iloji ham yo'q edi quruq bo'lmasin deb gapga aralashib qo'ydi ilgari bir oylik yo'l bo'lsa endi poyezd bilan uch kunlik yo'l bo'lib qoldi havo kemasi bilan ertaga uch soatlik yo'l bo'ladi umuman ertaga masofaning ahamiyati qolmaydi miryoqub bizning kattalarimiz asrning sur'atini anglamoq istamaydilar shoshilmasang yetasan degan maqol boshimizga bir balo bo'ldi germaniya nega kuchlik siz bilasiz to'ra men albatta bilaman sen ham bilib qo'y germaniya surat bilan yutadi surat mashina bilan hosil bo'ladi germaniya bizdan necha barobar kichik odami bizning uchdan birimizcha ham kelmaydi ammo bir qarich yeri temir yo'lsiz tosh yo'lsiz emas bugun aytaylik samarqandda bo'lgan askarini ertaga oqmachitga olib borib to'ka oladi biznikilar bir izlik temir yo'l bilan sudralib borguncha ish tamom bo'ladi nimaga germanlar farangistonda qarishlab oldinga juradilar chunki farangiston ham germaniya singari sur'at degan narsani biladi texnikaga boy bizning shaldirama aravamiz sizning anovi devsifat aravalaringiz butun butun xalqlarni uxlatadigan narsa chora nima to'ra chora o'ylashga ham qo'rqaman miryoqub shoshma bittadan ichib olaylik to'ra o'rnidan turib javonga tomon yura boshladi shundagi oyoq bosishidan miryoqub uning biroz shirakayf ekanini angladi demak bu qadar zo'r masalalarni hech o'ylab o'tirmasdan og'iz yo'li bilan chiqarishi ichkilik ta'siri bilan edi kel ichaylik miryoqub biz ruslar aroq ichishni hammadan yaxshi bilamiz senlar ham iste'dodli xalq ekansan bizdan o'tkaza boshlading cho'qishtirdilar to'ra allanarsaning sog'ligiga ko'tardi faqat miryoqub sog'ligiga deganiga deganinigina anglab qoldi so'zning bosh qismi g'oliban ichda aytilgan edi sen chora nima deb so'raysan deya boyagi so'zini davom ettirdi to'ra chorasini topishdan biz amaldorlar ojizmiz durust ichimizdagi dushmanga qora xalqqa qarshi bo'lsa tadbir oson qozoq o'risimiz marshapimiz jandarmamiz askarimiz bor pusht xorijdan kelayotgan yovga biz ojizmiz nima qilishimizni bilmaymiz biz bilan birga bizning tomondan jang maydoniga tushgan qironlar ham bizga ishonmay boshladilar bu yomon bu juda yomon hol yoqub kel yana bitta ichaylik chorani aytmadingiz to'ra chorasiz dard yo'q deydi bizning hakimlar o'lim bilan ishqdan boshqa hamma dardning chorasi bor deydilar safsata hammasi safsata chorani bizning ichki dushmanlarimiz ya'ni inqilobiyun degan toifa ko'rsatadi lekin o'zicha ko'rsatadi qani nima deydi u toifa podshoni ham hayda amaldorlarni ham hayda mirshablarni yo'qot jandarmlarni o'ldir urushni to'xtat boylardan yer suvni fabrikachilardan fabrikalarni zavodchilardan zavodlarni tortib olib xalqqa ber deydi ularning xalq degani qora xalq yalang oyoqlar yurtni o'shalar so'rasin deydi miryoqub xoxolab kuldi noma'qul otning tezagini yebdi o'shalar savodi yo'q omi bir yalangoyoq kelsinu so'rasin emish boylardan yerni tortib olib kambag'al egar emish kambag'al shuncha so'kib urishsangiz ham yeringizga bunday bir hafsala qilib ishlamaydiyu xo'jayin bo'lmasa ishlar emishmi o'sha urushni to'xtatsin degani durust urush chiqqandan beri yurt qimmatchilik bo'lib ketdi o'ziga yarasha davlati savdo sotig'i bor odamlarni jin ham urgani yo'q ku ya qayta mollarning narxi oshib bir besh bo'ldi ammo shu qimmatchilik bo'lganidan beri odamlarning ko'ziga qarasangiz qo'rqib ketasiz to'ra ha barakallo bizning ham xavfimiz o'sha ko'zlardan u ko'zlar ko'p xunuk qaraylar u ko'zlarning son sanog'i yo'q yigirmani yengsak ko'zlar yuvoshlanadi xudo saqlasin agar shu xilda ketaversak u ko'zlar bizni yeb tashlashi mumkin to'ra jim bo'ldi miryoqub ham jim qolib unga tikilgan edi to'ra olis xayollarga ketib turib boshini chayqadi so'ngra boshini og'ir og'ir tebratib turib dedi xullasayin kalon bu ulug' kema bu ulug' kema bu buyuk imperiya dahshatli to'lqinlar ichida zulmatga belgisizlikka yo'qlikka qarab ketayotir uni to'xtata oladigan va qutqarib qoladigan hech bir kuch ko'rinmaydi balki unday kuch aslida yo'qdir o'zi bir so'z bilan aytingiz to'ra imperiyami nima edi ha imperiya imperiya u nimasi to'ra to'ra biroz o'ylab turgach podshoning devordagi suratini so'ngra o'zini yelkasidagi pogonini ko'rsatdi mana shu imperiya miryoqub hech narsa anglamadi so'ngra to'ra og'ir bir nafas olgandan keyin menga qara miryoqub dedi qo'y endi bu gaplarni ha qo'ying to'ra odamni xafa qiladigan gaplarni gapirmaylik ertaning g'amini eshak yeydi ertaga xudo poshsho egam hali akbarali shu yerda deding uylanganiga bir hafta bo'lmay turib nega tushdi bironta ish bilanmi shundan keyin miryoqub o'zining g'amxo'r otaxoniga butun voqeani gapirib berdi e he hali shunaqa degin ha shunaqa to'ra akbarali ahmoq eshak rost aytasiz to'ra biroz esi pastroq sizning shariatingiz to'rt xotin olishga yo'l qo'yadi bu qonun aslida chakki qonuni emas har bir erkak buni biladi faqat u bundan yuz yil ellik yil burun durust edi zamon ko'tarardi endi zamonlar boshqa amir yoqub hozir to'rt xotin olib to'rt tashvishni yelkaga ortishning nima hojati bor odam degani albatta bittaga qanoat qilolmaydi bu ma'lum lekin buning uchun uylanib o'tirish kerakmi bekorchi xarxashini ko'paytirib nima qiladi kishi to'ra ovozini pasaytira tushdi hay havas uchun mutlaq uylanib o'tirish shart emas sen o'zimiznikisan senga ishonib aytganda mening bir oshnam bor urushga ketgan ofitserning xotini yosh chiroyli narsa yaqinda ziyofatda bir savdogar boyning xotini bilan tanishdim bu oqshom o'shanikiga bormoqchiman ochiq dilkash ana xolos ahmoq akbarali ahmoq rost aytasiz to'ra rost mana men ham bittaga qanoat qilib o'tirayotirmanku hay havaslarim qolib ketayotgani yo'q xabar ekanlar dedi to'ra xotining bitta ayshing joyida keyin barmog'i bilan hap seni qilib turib sen miryoqub yomonsan lekin dedi miryoqub avval biroz qizarindi so'ngra kulimsirab to'raga qaragach javob berdi xudovandi karimning rahmat daryosi keng deydilar to'ra shunga ishonib uncha muncha erkalik qilamizda uncha muncha tog'day tog'day gunohlar ham uncha muncha bo'lar ekanda miryoqub xoholab kuldi tog'day tog'dayini endi sizdan o'rganamiz to'ra xudo xohlasa siz axir mulla odamsiz to'ra ham qah qah solib kuldi so'ngra devordagi soatga qaradi sakkizdan o'n besh minut o'tgan edi o'rnidan turdi sen o'tirib tur men kiyinib olay birgalashib chiqamiz to'ra kiyinib chiqqandan keyin miryoqub ham o'rnidan turdi qani yur bu yoqqa bog'cha tomondan chiqaylik xonim kelmagan kampir uxlab qolibdi eshikni berkitib oladigan kishi yo'q ayvonga chiqdilar sahnga tushgach to'ra to'xtadi miryoqub yangi gapdan xabaring bormi yo'q to'ra tog' tomondan olomon qo'zg'olon ko'tarib bir ikkita maldornikiga o't qo'yibdi ertaga tushdan keyin yonimga askar olib chiqib ketayotirman bugun ham o'n yetti kishini ushlab keltirdilar olomon quturganda edi qachon kelasiz ikki uch kun qolsam kerak sen akbaraliga ayt tezroq joyiga borsin xo'p jonim bilan biz ham ertaga chiqib borarmiz hozir har bir mingboshiga yana yettidan yigit berish masalasini ko'tardik ehtimol yaqinda ruxsat bo'lib qolsa yaxshi bo'lardi bularning ovozini eshitib oshxona tomondan to'raning oshpazi zunnun keldi miryoqub bilan ko'rishdi miryoqub aka chiqib ketayotirsizmi biznikiga bir kirib chiqing bitta choy damlab beray sizga bir gapim bor edi miryoqub to'raga qaradi juda yaxshi biroz choy ichib gaplashib borarsan zunnunboy zerikkandir to'ra kumush boshli hassasini yerga ura ura panjara eshikdan chiqib ketdi bular oshxona tomonga burildilar zunnun akaning uyi oshxona bilan don omborning o'rtasida edi bu bir qavatli tor derazali xom g'ishtdan yopilgan bostirmalar esa sahnning to'g'risida noyib to'raning o'z uylari o'rnashgan pishiq g'ishtli yaxshi binoning qarshisida bo'linardi bu bostirmalarning keti bog'cha va gulzor oshxonaning derazasi sahnga oldinga qaragani holda zununaga aka turadigan uyning faqat bog'cha tomondan bir kichkina derazasi va eshigi bor edi u uyga oshxona orqali o'tsa ham bo'lardi oshxonadan ham sahin ham bog'cha tomonga eshik ochilardi zunnun akaning uyga kirmasdan gulzorda bir skameykaga o'tirdilar miryoqub tezroq borib o'zining yangi yulduzini yana bir ko'rmoqchi va o'z boshiga yolg'iz qoldirilgan mingboshidan ham xabar olmoqchi edi mingboshi boladay narsa uni ko'p ham yolg'iz qoldirib bo'lmaydi shu uchun miryoqub choy qo'ymoq uchun turayotgan oshpazni to'xtatdi zunnun men shoshilib turibman gapingni ayt tezroq bormasam bo'lmaydi miryoqubning ovozida allaqanday besaramjonlik ham yo'q emas edi zunnun buni payqadi nima bo'ldi sizga yoqub aka ovozingizda bir bezovtalik bor hech narsa bo'lgani yo'q shoshilib turibman unday demang baribir men bilaman bizning to'ra ham juda xafa xonimlar bo'lsalar tez tez rusiyaga ko'chib ketsakmikan deb qo'yadi sen ham ketasanmi deb so'raydi ular dunyoning hamma hol ahvolini bilib turadigan odamlar bir narsani sezishgandirda men bu yerda har xil o'ruslar bilan gaplashaman hammasi har narsa deydi o'ylab ko'rsangiz hammasining gapi bor bir balo bo'ladiganga o'xshaydi miryoqub boshini ko'tardi ruslar shunaqa deydimi qani gapir yana nima deyishadi aytdimku hamma har xil gapiradi lekin gapning tagi bir joydan borib chiqadi bir balo bo'ladiganga o'xshaydi nima balo ekan bizning aqlimiz yetmaydi har qalay bir balosi bor miryoqub ahvoldan bu daraja xabardor bo'lgan odamdan sir yashirishni lozim ko'rmadi rost aytasan dedi to'ra menga ko'p gaplarni aytdi bir biridan vahimalik uning gaplarini eshitib men o'z o'zimga zamona oxiri bo'pti qiyomat yaqin shekilli dedim shuning uchun men sizni chaqirib edim zunun miryoqubning yonginasiga o'tirdi men qirqqa borib qoldim haligacha bitta boshim ikkita bo'lgani yo'q keng ko'rpada yolg'iz o'zim qaltirab yotaman mening ham orzu havasim bor uylansam bola chaqa ko'rsam deyman juda yaxshi o'zingga loyiq bir qiz topiladi albatta qiz tayyor qishloqda mening bir xolam bor o'sha darak solib topgan ekan endi qistab yotibdi uylanaver nimasi bor taradudingni qilaver to'yni birgalashib o'tkazamiz men xo'jayinning oldidan bir o'tib qo'ysammikan deb edim to'g'ri sening otaxoning bo'lib qoldi so'raganing yaxshi shuni aytaman zunnun kuldi yoqubga tomon yana ham yaqinroq burildi shu to'g'rida xo'jayin bilan gaplashib bersangiz deb edim o'zingchi o'zim betlay olmayman nega aytaver siz aytsangiz deyman yaxshi men aytay miryoqub birdan suhbatdoshiga tomon burildi xonim bilan qalaysan juda qalin bo'lmasa unga ayt eriga o'zi aytadi zunnun kulib yuborib o'rnidan turdi ikki qo'lini chakkasiga qo'yib suhbatdoshdan besh olti qadam yiroqlashdi uning orqasini o'girgan holda quyiyaroq e-, etilgan boshini qattiq qattiq chayqab so'ngra birdan yugurib miryoqubning yoniga keldi hamon qizarib kulishini davom ettirgani holda miryoqubga egilib dedi siz bilmaysiz xo'jayin albatta bilmayman sening ko'nglingni men qaydan bilay gapir miryoqubning bu so'zlarida biroz qattiqlik asari bor edi u g'oliban o'ziga teng bo'lmagan bir kishi bilan ortiqcha bachkanalashishni istamas edi vaholanki zunnunning qiliqlari bachkanalikka qarab ketdi zunnun suhbatdoshining ovozidagi o'zgarishni payqadi va darhol uning yoniga o'tirdi hamma balo xonimdada dedi u miryoqubning ko'zlari olaydi yana suhbatdoshiga tomon burildi nimalar deyayotirsan xonim bo'lmasalar erta qachon uylanib olardim aka obbo xudo o'zi dedi miryoqub irg'ib o'rnidan turdi boshini chayqadi ikkala qo'lini zunnunning yelkasiga qo'ydi nima balo senga ko'ngli tushib qolganmi zunnun zo'r berib kulardi hoy tentak gapir deyman nima balo bor o'rtangizda zunnun hali ham kulardi shu onda birdaniga hovli tomondan xotin kishining chorlash ovozi eshitildi zunnun zunnun bu xonimning ovozi edi zunnun irg'ib o'rnidan turdi turing darrov mening uyimga kiring chiroqni yoqmasdan deraza oldidan tomosha qiling nafas o'tmay miryoqub deraza oldida o'tirib tashqarini kuzata boshladi zunnun gulzor o'rtasidagi elektrik fonarni o'chirdi o'zi yugurib oshxonaga kirdi oshxonadagi yorug' fonarning shu'lasi eshik tirqishidan uy tushib turardi tashqarida gulzor tomonda esa olaqorong'ilik hukm surardi miryoqubning o'tkir quloqlari oshxona tomonni tinglarkan ikki kishining pichirlashib gaplashganini aniq eshitdi yuragi obchivoz ko'piday ura boshladi shoshma zunnun shoshma zunnun deyman bu yerda yaxshi emas bu yerda yaxshi emas deysiz uyimga kirgani unamaysiz xonim sekin javob qildi mendan uni kutma u to'g'rida gapirma ham so'ngra ovozini biroz pastlab dedi o'zing bir yaxshi mening uyimga kela bilasan shoshma zo'rni sursan shoshma deyman senga xo'jayining qani bir joyga ketdi kech kelaman dedi zarur ishi bor ekan bas deyman karmisan vaqti bor har narsaning xafa bo'laman bekor yana yarim kecha saharlarda keladi desangchi oh bu erlar ha kechroq kelaman dedi buncha sur bo'lding masmisan nima balo yur bog'chaga o'taylik darrandi birdan oshxonadagi fonar o'chdi o'chirma zumrad yoqib qo'y jonim yo'q deyman avval cho'lp etgan kuchli bir o'pish eshitildi so'ngra fonar yondi undan keyin oy qorong'isida qo'ltiqlashgan ikki kishi deraza oldidan bir ikki marta u yoq bu yoqqa o'tdilar so'zlari eshitilmasdi zumrad o'z hunarini ko'rsatmoqchi bo'ldi shekilli xuddi deraza qarshisiga kelganlarida xonimni mahkam quchoqladi da derazaning pastgina supachasiga o'tqizdi miryoqub ichkarida yuragini hovuchladi turaning xotini lablarini oshpaz zunnunning lablariga qo'yib uning quchog'ida hansirardi biror minutdan so'ng xonim irg'ib o'rnidan turdi shu onda oshxonaning eshigi ochildi so'ngra oshxonaning hovli tomonidagi eshigi oldidan xonimning so'zlagani eshitildi o'zim aytaman mana shu vaqtlarda o'zing bilasanku oshxonaning u eshigi ham yopildi birozdan so'ng zunnun kirib o'z uyining fonarini yoqdi miryoqubning rangi o'chgan edi toza bo'lgan ekan bo'lguluk dedi u hali gap shu degin bir ikki yildan beri ahvol shu qani yuring gulzorga chiqaylik gulzorga chiqib yana skameykaga o'tirgach nunun davom etdi mana shu ahvol gapini eshitdingiz a bugun xo'jayining chiqib ketganini bilmay qoldi o'zi uyida yo'q edi o'zi uyda bo'lsa bunday hollarda xo'jayindan so'raydi qachon kelasan deydi yana yarim kecha saharlarda kelarmikansan kutib o'tiraylikmi samovarga bir qop ko'mir tashlaylikmi deb o'shqirib ham oladi xo'jayin bugun ish juda muhim garnizon boshlig'i ishtirok etadi shuning uchun kech kelsam kerak soat ikkidan avval kela olmasman sizlar bemalol yotaveringlar deydi xotinidan uzr so'raydi bechora u ketgan hamon xonim meni chaqirtiradi onasi oldida buyruq qiladi xo'jayining kelguncha zalda o'tir kelganda chiqib eshikni och sekin yur bizning uyqumizga xalaqit berma deydi xo'p deb zalda qolaman zalning bir yonidagi eshik xonimning uylariga ochiladi bir yonidagisi yo'lakka yo'lakdan ko'cha eshigiga onasi bo'lsa bola bilan birga ho narigi chekkadagi uyda yotadi u mana bu vaqtlarda dang qotib uxlab qoladi bola ham yuvosh mo'mingina men zalda qolaman bilan yotoq o'rtasidagi eshikning bir qanoti ochiq xullas xo'jayin jang'iroq chalganda sekingina o'rta eshikni yopib yo'lakka chiqamanu uyqusirab esnab paypaslanib eshikni ochaman xo'jayin aksar mast keladi hech narsani bilmaydi hushyor kelganda bor endi joyingga chiqib yot sekin yur xonimni uyg'otasan shu choqqacha taxtalik polda yurishni bilmaysan ho'kiz deydi miryoqub hayratlar ichida qolgan edi shuncha gapni eshitishga vaqti bo'lmasa ham shoshilganini unutib diqqat bilan quloq soldi va bir uchta boshini chayqab o'tirdi biroz o'ylanib turganidan so'ng boshini uzun uzun chayqab imperiyasi tag'in ham botmasinmi dedi u necha ming necha lak fuqaroning joni shularning qo'lida bularning joni esa mana shunaqa manjalaqalar qo'lida ekan nima deysiz endi mir yoqub aka qaysi to'g'rida sening uylanishing to'g'risidami ha xayoli boshqa tomonda bo'lgan yoqub yaxshi uylan dedi qayli qolish yaxshi narsa uni bilaman xo'jayinga aytish maslahatini so'rab yotirman ha u to'g'rini aytasanmi yaxshi o'zim gaplashib beraman lekin hali emas bir ikki oydan keyin ungacha qish kelib qoladida xotin degan qishda kerakda yozda xotinsiz ham issiq o'zi bor bo'ling topdingiz men sizga ishonib turaman bo'lmasa ertagayoq so'rab berardim tushdan keyin xo'jayining tog' tomonga chiqib ketar ekan ikki uch kunsiz kelolmayman dedi undan keyin biror hafta o'tkazib o'zim ham qirimga jo'nayman to'yni biz siz o'tkazmas zunnun ha albatta albatta mingboshi tog'am bilan siz ikkovingiz bo'lmasangiz to'y tatiydimi bo'pti zunnun yana kuldi ertaga xo'jayin uyda bo'lmas ekanmi shunday dedi menga qarang miryoqub aka miryoqub burildi zunnun egilib turib so'radi bizning xonim qalaylar tobingiz bormi shu kishiga miryoqub birdaniga javob bermadi o'ylanib qoldi aytavering aka men o'z kishingizman o'zi qalay deb so'rasang chakki emas semizgina lo'ppigina badani oppoq tarovatini saqlagan ancha yosh ko'rinadi o'zi ham yigirma yetti yigirma sakkizdan nari emasdir yigirma yettida bo'lsa kerak ha men adashmayman endi tobingiz bormi deb so'raysan nima deyishga hayronman biz erkak xalqini o'zing bilasan itmiz shayton hamma vaqt yelkamizda tizginni doim chapga burib turadi lekin zunnunboy ikkovingiz ham yetib ortasiz bechoraga nega ikki kishi bo'lsin bir kishi xolos nima demoqchisan eri nomiga er u boshqa xotinlar bilan yuradi uning o'ynashlari ko'p sen qaydan bilasan men hammasini bilaman ba'zi birlarini o'z xotini ham biladi uning menga buncha osilishi ham besabab emas ikki kishi demang bir kishi menman xolos ehtimol tashqarida bo'lsa yo'q agar bo'lsa sezardim albatta siz menga qarang ertaga xo'jayin uyda bo'lmasa kechlatib keling allaqaysi bir mingboshi to'raga bir to'qqiz ilvarsini yuborgan ekan uchtasini alohida tuzlab qo'ydim yaxshi palov qilaman xonim ham bo'ladi tobingiz bo'lsa u yog'i oson yoqib indamasdan o'rnidan turdi yonidan pul olib zunnunga uzatdi yaxshi shomdan keyin kelaman mana bu pulga ichkilik ol ko'ramiz zunnun pulni olmoq istamasada yoqib qo'ymaganidan keyin noiloj olib stol ustiga tashladi va o'sha maqtanchoq kulishi bilan kulib turib ertaga kutaman dedi xo'p dedi yoqib yana boyagiday bosh chayqab uydan chiqdi nomerga qaytib borarkan hamon boshini chayqab o'z o'ziga so'zlanardi imperiyasi chiribdi yiqilsa ham hech kim tangir qolmaydi mening miyamda shu bugun g'alati fikrlar qo'zg'aldi nimaligini o'zim ham bilmayman ilgari hech bunaqa gaplar yo'q edi allakimdan allanimalarni so'ragim bilgim o'rgangim keladi bir pirni topib tariqat so'rasanmi bir zakonchini topib zakon so'rasanmi yo bir muallimni topib masala so'rasanmi hayronman imperiyani kemaga o'xshaydi deydi yo'q kema deydi kema nimaligini bilsam edi imperiya nima desam oq podshoni o'zini pogonini ko'rsatdi oq podshoning nimaligini o'zi aytib berdi o'zining kimligini o'zim bilaman bugun yana ham ochiqroq bildim ertaga juda ravshan bilsam kerak endi yelkasidagi pagoni qoldi u bir latta zardan tikilgan bo'lsa hamki bir latta mashinachi tikadi eshagiga yarasha tushovi degan gap bor egasiga yarasha pagoni demak imperiya botishga boradi biz nima bo'lamiz fuqaro nima bo'ladi bizning topgan tutganlarimiz orttirgan davlatimiz nima bo'ladi azbaroyi xudo kimdan so'rasam shoshma yangi oshnamdan meni zanjirsiz bog'lab qo'ygan ayyordan so'rayman ha, u har holda o'risku o'qiganku biladi yo'q shoshma o'zi nima bo'ladi o'zi shunday katta imperiya botadiyu u sog' qoladimi nima azbaroyi xudo bu imperiya kimdan so'rayman endi kimdan soat o'n birlarda mamirga kirib mingboshining yoniga kirdi u ikkita xotinni yoniga olib ikkalasining bo'yniga baravar qo'l tashlab mudramoqda edi kirgan hamon baland ovoz bilan qichqirdi turing dodxo xirmonga o't ketdi mingboshi seskanib uyg'ondi irg'ib o'rnidan turdi qayerda qolding noinsof meni yolg'iz tashlab kim noinsof ikki tanozning o'rtasida o'tiribsizku yana yolg'izman deysiz zerikdim bularingdan ko'nglimga urdi yur ketaylik qulluq bo'lsin itlikning yo'qolishi xudoga shukur ming qatla shukur odam bo'libsiz o'tir deb baqirdi mingboshi ikkala xotin cho'chib tushdi yoqib yoyilib yoyilib kuldi qayerda qolding nimaga imperiyaga o't ketgan ekan o'chirishgali borib borib edim nimaga imperiyaga imperiya xotinlarning biri uning yoniga o'tdi siz imperiya dedingizmi deya gap boshladi xotin bizning shahrimizda imperial degan bir nomer bor edi tog'ning shundoqqina tepasida pastda daryo nomerning oldi bog' bog'ning oldi pastlik jar imperiya o'zi ham jar bo'yiga kelib qolgan emish dedi miryoqub xotin uning yoniga suqilib kirib nima dedingiz anglamadim dedi va qo'lini miryoqubning yelkasiga tashladi miryoqub uning qo'lini muloyimlik bilan o'z yelkasidan olib qo'yib o'rnidan turdi da mingboshiga yuzlandi men ketaman eski shaharda ishim bor shoshma deb baqirdi mingboshi men ham birga ketaman siz buguncha shu yerda yota turing qorningiz to'qdir albatta qornim to'q ammo zerikdim qachon ketamiz indingi erta bilan sahar xudo xohlasa zerikkan bo'lsangiz ertaga boshqa nomerga ko'chiraman u yer yaxshi indinga ketadigan bo'lsak menga bir dutor chalib ashula aytadiganini topib ber bu til bilmaslaring bilan zerikib ketdim xo'p xo'jayin ertaga kunduzi hammasi bo'ladi indingacha imperiyani bostiramiz u nima deganing itlikni o'ldiramiz deganim yaxshi tush ko'rib yoting xo'jayin xayr endi xonimlar tez tez hatlab tashqariga chiqdi ayvonga o'tishi bilan o'z uyidagi qizil fonarning shu'lasi ko'rindi demak mening uyimda eshikni sekingina ochdi yosh xotin stul ketida kitob o'qib o'tirardi miryoqubni ko'rgach o'rnidan turib joy bo'shatdi va to'rga taklif qildi miryoqub soddagina ko'rishib to'rga un o'tqazdi va o'zi pastga o'tirdi avval yosh xotinning ko'zlariga qaradi horg'inligi uyqusiraganligi ochiq ko'rinib turardi kartga qaradi odam yotgani bilinmaydi shundan so'ng ko'nglida bir sevinch qo'zg'aldi butun badanini bir zavq o'rab oldi yana yosh xotinga tikildi u bir bet qolgan kitobni oxiriga yetkazmoq uchun urinardi bu dafa miryoqub xuddi o'zining necha yillik sinoqda xotinini ko'rganday bo'ldi bu xotin go'yo necha yildan beri har kun shu ravishda buni kutib umr o'tkazgan imperiya esidan chiqdi xotin kitobni bitirguncha ehtiyot bilangina esnab oldida so'ngra bu ishdan o'zi uyaldi shekilli yuzini qo'li bilan to'sib kuldi yumshoqqina kuldi betlariga qizil qon oqqanlari yugurgan edi miryoqub ham kuldi va sekingina o'rnidan turdi xo'p yotib uxla bo'lmasa men eski shaharga tushib ketayotirman yaxshi boravering bugun xo'jayin eshikni chertib kelgan edi topim yo'q deb kiritmadim nima deydi bir sart boyvachcha keldi besh yuzdan kam olmaysiz maqsadingizga yetdingiz o'zi ham yosh chiroyli original deydi yaxshi indinga kelsin tobim qochib turibdi vannada sovuq qoldiribman dedim attang attang deb qaytib ketdi o'zi xohlamasdan bo'lib bo'lib oddiy ovoz bilan shu voqeani so'zlab bergan xotin endi bu safar xuddi yolvorishga yaqin bir ovoz bilan dedi ertaga shu yo'ldan ketarmikanmiz albatta erta bilan o'zim to'g'irlayman narsalarni qanday qilamiz narsalaring ko'pmi xotin kuldi bir jomadon xolos oson ekan ertalab shu uyga chiqarib qo'yalasanmi ertalab bo'lmasa kechasi bir ish qilib eplarman unday bo'lsa xotirjam sen kiyimingni kiyib chiqaverasan tamom bir yoqib chiqib ketishga mo'ljallay boshladi yo'q shoshmang dedi xotin men bu pasportim bilan u yerda turolmasman obbo dedi miryoqub hali bu masala ham bor ekan nima qilamiz deb so'radi xotin miryoqub o'ylanib turib dedi bir yo'lini toparmiz shoshma birozdan so'ng yuzlari kulib keskinlik bilan dedi xotirjam bo'l pasport topaman ertaga erta bilan qo'lingda bo'ladi tashakkur etaman miryoqub tashakkurga javob qaytarishni bilmasdi lekin u shu topda negadir o'zi ham xursand bo'lib allanechuk charaqlab ochilib ketdi miryoqub epaqa har ishni eplaydi degan xayolga bordimi yo boshqa bir yoqimli xayolga bordimi har qalay ta'bining chog'ligidan bo'lsa kerak yosh xotinning yoniga borib peshonasidan bir o'pib olmoqchi bo'ldi faqat yana darrov o'zini to'xtatdi yo'q qizigan olovmiz ikkovimiz ham qancha yiroq bo'lsam shuncha yaxshi dedi o'z o'ziga xo'p yot ol bo'lmasa eshikni ichidan berkitib yot yoqib o'rnidan turdi tabiiy dedi xotin u ham sekingina o'rnidan turib eshik tomonga yurdi yoqib ayvonga chiqqach ichkaridan kalitning shiriqlagani eshitildi men uchun ochiladigan eshik boshqalar uchun yopildi dedi u o'ziga o'zi xursand ko'ngli ochilgan allanechuk yengillagan ko'zlari yuzlari butun borlig'i bilan kulgani holda ildam ildam bosib ko'chaga chiqdi muyulishda uxlab yotgan izvoshchini uyg'otib ikki otni choptirganicha yarim kechada noib to'la mahkamasining kotibi ignatyukni qidirib ketdi kecha kechasi ko'cha eshigi zinasida ignatyukning quruq changalga qistirilgan o'n so'mlik qog'oz o'z vazifasini bajargan edi ertalab soat o'nda mahkamaga kelib kirgan miryoqubning qo'liga ignatyuk bir yangi pasport uzatdi yigirma to'rt yashar yevdokiya zaharovna kabelina nomiga yozilgan bu muddatsiz pasport yosh xotinning kechagi tashvishini tamoman bartaraf qila olardi u yozlik kiyimini kiyib chiqib to'ppa to'g'ri birinchi klass nomerga bordi va o'zi uchun ajratilgan kichkinagina chiroyli va soz uyiga o'rnashdi bir soat o'tar o'tmas narigi nomerning yo'g'on gavdali deb sifat uzun soqol xizmatchisi bir qop ichiga solib xotinning jomadonini keltirib berdi uning narigi nomerdagi xonasida endi hech narsadan xabari yo'q xizmatchi xotindan boshqa hech kimsa qolmagan edi miryoqub mingboshini ham boshqa bir nomerga ko'chirgandan keyin o'z nomerning hisoblarini tamomlab nomer egasi do'stiga qo'l uzatdi xayr endi men qishloqqa jo'nayman xayr miryoqub kelib tur do'stim xotin qalay so'rama bir ikki kundan keyin yana kelaman arziydi arziydi черт возьми dedi xo'jayin o'zidan xursand bo'lib kuldi so'ngra so'radi qancha berding ishing nima ayta ber himmatingni bilayin deyman kechadan beri o'zi ham senikidan chiqmaydi menikidan chiqmagani rost faqat notob o'zi sen uni sovuq qoldirib qo'ygansan kecha bir boyvachcha kelgan edi notopman deb chiqmadi sen menga katta zarar keltirding vagonchi boyning o'g'li edi vahob bilasanmi ana pul degan narsa o'shanda bir quchoq bu xotin shu yerda bo'lsa vagonchi boyvachchalar ko'p keladi hali shoshma albatta albatta har holda qancha berding ayt ko'p emas faqat ming so'm ming so'm rostmi nega yolg'on bo'lsin ming so'mlik chek berdim bankaga ketdi черт возьми bir yarim mingdan oshib ketibdi ketaman deb qolmasin pul shirin qancha ko'paysa yana shuncha ko'paytirgisi keladi rost aytasan bir ish qilib yana bir ikki hafta olib qolaman qo'yamanmi men sen qo'ymaysan bilaman xayr endi yaxshi bor miryoqub o'z do'stining ahmoqligidan kulib ko'chaga chiqdi ertaga erta bilan qishloqqa jo'nayman dedi u ko'ngli ilingan xotinga ko'p bo'lsa besh kun turib qaytaman o'sha kuni jo'nab ketishimiz kerak men sizga ko'p tashakkur qilaman aziz do'stim siz chinakam aziz do'stim bo'ldingiz keling men sizni bir singil sifatida o'pib qo'yay miryoqub bu so'zlarning ma'nosiga tushunguncha yosh xotin kelib peshonasidan o'pdi bu o'pish har qanday yaramas hisdan uzoq va ehtiyotli bo'lsa da xotin kishining bu qadar yaqinlashib kelishi miryoqubni dir dir titrashga majbur qildi unga nisbatan xotin juda tinch va loqayd edi o'pib bo'lgandan so'ng miryoqubning yonidan uncha uzoqlashmasdan uning qop qora va besaramjon ko'zlariga tikilib turgan xotin g'oliban uning shu maktabda kechirayotgan talvasalaridan xabardor emasdi mir yoqub bir ikki qadam orqaga chekindi eski pasport qani nomerda qoldi u kerak emasmi yo'q yo'q yo'q yaxshi bo'ldi juda yaxshi bo'ldi men butun qora kechmishimdan qutuldim rahmat sizga men bundan so'ng mariya stepanovna ostrova emasman yevdokiya zaxarovna kabilinaman xunuk nom xunuk familiya o'zim yoqtirmayman lekin menga bundan nari shu nomdan qadrli narsa bo'lmajak yo'q kechiring bu nomni menga bergan kishi albatta undan qadrliroq rahmat sizga aziz do'stim yana kelib yoqubning bir qo'lini ikkala qo'li orasiga oldi va silkitib silkitib siqdi qanday qizg'in va yoqimli qo'llari rahmat aziz do'stim arzimaydi deb qo'yishni bilmaydigan bu ko'l aziyat butun vujudi bilan yana qaltiray boshlagan edi tag'in ikki qadam orqaga chekildi eshik oldiga yetib keldilar buni payqagan xotin orqasiga qaytdi va uni o'tirishga taklif qildi yo'q men ketaman eshikni ichidan berkitib o'tir tashqariga chiqa ko'rma dedi miryoqub orqasi bilan eshikni ochib yo'lakka chiqdi eshik yana ichidan berkitildi boshqalar uchun yopildi men uchungina ochiladi bu eshik deb o'yladi miryoqub yana o'zida yo'q xursand yugurganicha zinadan tusha boshladi ichkarida o'z ixtiyori bilan qamalgan yosh juvonning ko'zlari shu topda sevinch yoshlari bilan ho'llangan edi keling miryoqub aka kechikib qoldingiz ha ertaga ertalab qishloqqa jo'naymiz ishlarni bitirishim kerak edi oshxonadan uyga o'tdilar zunnuning uyi juda chiroyli qilib yig'ishtirilgan edi yerda katta yangi gilam devorlarda suratlar o'rtada katta stol oppoq dasturxon stol to'la noz ne'mat ichkilik derazada chiroyli to'r pardalar stol tevaragi to'la kursi uyingni tanib bo'lmaydi zunnun zunnun o'sha burungi kulishi bilan kuldi hammasi xonimning ishlari bo'lmasa sen uylanib nima qilasan bola chaqa ro'zg'or ko'rgim keladi bolasi yo'qlar bolaga qiziqadi lekin bolaning balo bo'lgani ham bor yo'q miryoqub aka men bolani yaxshi ko'raman xo'p men kurortdan kelay darrov to'yingni qilamiz tezroq keling ish qilib qani hech kim yo'q-ku kelishadi xonim keladilar boshqa boshqa yo'q xo'jayin jo'nab ketdi uni ham chaqirib edim uzr aytdi bizning kichkinagina bir hayitchamiz bor xo'jayin miryoqub akam keladilar dedim mening o'rnimga xonim borib bir piyola choyingni ichib miryoqub bilan gaplashib keladi dedi xonimga mening o'z oldimda tayinladi xonim men sizga aytsam erining oldida noz qilgan bo'ldi peshonasi nuqalab bo'shashgan bo'lib boshim og'rib turibdi dedi boshing og'risa piramidon ichib jindak uxla kechgacha yozilib ketasan zunnunni o'ksitma dedi xo'jayin bo'lmasa undan ilgari xonim bilan gaplashib gapni bir joyga qo'yganmiz shoshma dedi miryoqub sen u seni u yaxshi ko'radi seniki bo'lib qolgan men nima qilaman bu yerda qiziq ekansiz miryoqub aka meni sevsa erim deb sevarmidi yo men o'sha bilan umr o'tkazarmidim shunchalik gapdi ermak ana kelayotir jindak kayf qilgandan keyin yoniga o'tib dadil dadil tegisha bering bu kecha men bu yerda yo'qman tuzukmi dedi zunnun chopib chiqib ketdi xonim uning bolasini ko'targani holda onasi kirib keldilar deraza eshiklarining oqsagina taraqlab yopilgani eshitildi hammalari zunnunni qutladilar va stol atrofiga o'tirib uning sog'lig'iga qadah ko'tardilar xo'jayinning yo'qligiga achindilar unday olijanob va ko'ngilchan kishining bu zamonda kamyob ekanini so'zlab o'tdilar xonim ikki gapning birida o'z oilasi a'zolarining odam bolalariga mehribon va ulfat bo'lganini qayd etib o'tdilar xonim hirsli va mayilli ko'zlarini suza suza zunnunga qarab olib biz hammamiz zunnunni yaxshi ko'ramiz dedi bu bizning oilada eng qadrli kishi bizning hovlimizga kelgan vaqtida o'n ikki o'n uch yashar bola ekan endi mana kap katta kishi bo'ldi yaqinda uylab qo'ymoqchimiz shunda zunnun azizim zunnun uyalib qizardi valya uyaltirma zunnunni dedi onasi zunnun tez tez ichkilik quyib ularni ichishga qistardi xonim stol ustidagi bir chiroyli shishani miryoqubga ko'rsatib eng sevgan likyorim dedi mast bo'lguncha icha beraman juda nafis narsa ataylab siz uchun oldim dedi zunnun zunnun mening zavqimni yaxshi biladi xonim katta bir sir aytganday qilib tog' voqeasini aytdi bilasizmi biz buni ichishib o'tiribmiz xursandmiz yaxshi do'stlar to'planishganmiz fedya sho'rlik nima holda ekan bilasizmi yuz ellikta soldat bilan to'p to'p xonalar bilan ketdi tog' odamlari juda mergan keladi mening fedyamni siz bilmaysiz juda judayam dovyurak narsa soldatlardan oldinda o'zi chopib ketadi qilichini sug'urib birorta sartiya qirg'iz mergani otib qo'ymasin deb qo'rqaman xatya sartlar uni yaxshi ko'rishadi o'zingiz bilasiz tilni juda yaxshi biladi sart kitoblarini o'qiydi <clears throat> sartcha yozadi sartlar uni parpitora deyishadi bilasizmi o'zi ham sartlarni juda yaxshi ko'radi yuvosh qo'yday xalq deydi qancha jabr ko'rsa qiynalsa ham xudo deb turaveradi deydi sartlarning shu dindorligini ayniqsa yaxshi ko'radi zunnun xo'jayinning sog'ligiga ko'tardi Qadoqlarning jaranglashidan mukammal mukammal bir simfoniya hosil bo'ldi ilohim eson omon qaytib kelsin ilohim yuragim uzilib ketayotir bilasizmi sartlar ham endi aynib qolishdi ko'p ichkilik ichishadi mastlik qilishadi yangi shahar buzuqxonalarida bir biriga pichoq solganlari ko'p bo'lar ekan mast bo'lib qolsa sart juda yomon yovvoyi bo'larmish qani ko'taring miryoqub sartlarning sog'ligiga ichdilar xonim biroz aljiy boshladi biror soat o'tgach xonimning onasi o'rnidan turdi bola uxlab qoldi endi men ketay yaxshi qolinglar dedi xonim ham turdi endi men ham boray kunduzi ko'p yurib charchapman kechir zunnun zunnun yo'q yo'q degan ma'noda qo'lini chaypadi sizga javob yo'q xonim siz xo'jayin tomonidan vakilsiz o'tirasiz biroz hali ko'p gaplashamiz ertaga kunduz uxlarsiz ha shunday bo'lsin dedi miryoqub kampir qizga yuzlandi sen o'tir valya gaplashib borarsan vaqt hali erta uyga borganing bilan uyqung kelmaydi o'zing yolg'iz zerikasan xayr mayli dedi xonim bo'lmasa besh minutga ruxsat beringlar uylarni berkitib eshiklarni qarab kelay chiqdilar buncha sergap ekan bu xotin dedi miryoqub grammofoni endi bildingizmi juda ochiq ko'ngil narsa ichib qizigandan keyin o'zi ham ochilib ketadi miryoqubga yaqin keldi uyni berkitib kelaman dedimi bo'ldi endi hamma gap o'zingizda miryoqub ham aroq quvvati bilan qizisha boshlagan edi xonim kelib kirib uyning kalitini deraza tokchasiga qo'yganda ikkala erkak uni chapak bilan olqishladilar yana ichish boshlandi mastlik avj olardi xonim to'xtamay gapirardi miryoqub o'ziga tanish imperiyani yana bir necha marta eshitdi faqat endi undan osonroq bo'lgan gapni ham anglaydigan holda emasdi ko'zlari aylangandi xonimning ko'zlari esa suzilib yumila boshlagan edilar faqat ayyor zunnun boshqalarni ko'proq ichirib o'zi kamroq ichar hushyorligini qo'ldan bermas edi turing o'rningizdan miryoqub aka dedi u xonimning yonlariga o'ting zerikmasinlar miryoqub biroz dovdiranib xonimning yoniga o'tdi mumkinmi xonim xonim ko'zi bilan yonidan joy ko'rsatdi пожалуйста miryoqub o'tirar o'tirmas qo'lini xonimning yelkasiga tashladi xonim og'irlashgan boshini burib mast ko'zlar bilan eshik tomonga qaradi zunnun uyda emasdi shundan so'ng yana miryoqub tomoniga burilib qo'lini uning yelkasiga tashladi yana eshitdilar xonim hamon so'zlardi faqat so'zlari tomchilab tomizlayotgan dori singari bitta bitta to'kilib borardi xonim tamom mast bo'lgan ko'zlari bilan goh goh eshik tomonga qarar zunnunning kirishini kutardi zunnun kirmadi yana eshitdilar yana eshitdilar miryoqub sharpa sezib ko'zini ochgan vaqtida xonim oyna qarshisida sochlarini tuzatmoqda edi miryoqub o'rnidan turmoqchi bo'lib yostiqdan boshini ko'tardi xonim darrov orqasiga burilib uni ko'rgach qizarib kuldi shoshmay tur miryoqub azizim dedi men chiqib ketay so'ngra turarsan qarama menga so'ngra sekin kelib kartga o'tirdi endi men uyga boray ko'p ichib qo'yibmiz boshim og'rib yotir deya labini miryoqub ko'rsatdi ko'rishib turaylik dedi miryoqub xonim ochilib kuldi jonim bilan dedi eshikdan chiqa turib miryoqub kiyinib tashqariga chiqqan vaqtida tong yorishib kelardi oshxonadan zunnining besaramjon xurragi yiroqlardan xo'rozlarning cho'zib cho'zib chaqirishlari hovli tomondan ochilayotgan eshikning sharpasi eshitilardi hamma uyquda miryoqub miryoqub ko'chaga chiqdi doim bir ikkita yuzbosh to'xtaydigan joyga yuz mahkamasining narigi muyulishiga bordi o'ndan ortiq izvoshchilarning qator qator cho'zilib turganlarini ko'rdi to'g'ri bittasiga chiqdi izvoshchi unga tomon burilib tushing aka biz bandmiz dedi naridan rus mirshab qichqirdi kim u tush aravadan miryoqub izvoshdan tushdi hayron bo'lib u yoq bu yoqqa qaradi mirshab yetib kelib izvosh fonarining mazasiz yorug'ida uning yuziga qaradi tanigan bo'lsa kerak sizlab gapirdi bu yo'lda turmang aka bu izvoshlar band yarador soldatlarni lazaretga olib borishadi no'yoqub boshini chayqay chayqay eski shaharga hammomga tomon piyoda yo'l soldi boshi og'irlashgan garang qovoqlari toshday qotib ketgan tizzalari o'z o'zidan bukilib borardi uning miyasida yana ikkita miryoqub paydo bo'ldi biri tergovchi yana biri javobgar eski shahar bilan yangi shaharning orasi yiroq edi uyushgan majolsiz va bo'shang oyoqlarini sudrab eng yaqin hammomga yetib borguncha tong yotib ko'cha ko'yda odamlar o'rmalasha boshladilar lekin qancha ezilgan bo'lsa ham miryoqub yo'lning uzoqligini sezmadi chunki miyasi ajib bir quvvat bilan harakatga kelgan va zolim tergovchi borgan sari zabtini oshirib tergardi xo'sh miryoqub kayfing qalay joyida kayfim joyida yolg'on gapirma miryoqub sen tergovchi qoshidasan biz ko'nglingga yozilganlarni baralla o'qib turibmiz veksildan yo yer vasiqasidan sen qanday ko'piya olsang biz ham sening ko'nglingdan o'shanaqa ko'piya olganmiz shuning uchun rostini aytaversang o'z xayriyating baribir bizni yolg'on gapga ishontirolmaysan xo'sh gapir kayfing qalay kayfim uncha joyida emas xabar ekanlar gapir gapir ta'bim kir ko'nglim aynigan allanarsadan jirkangan kabiman allanarsadanmi yo allakimdanmi bilolmadim yaxshiroq o'yla allakimdan bo'lmasin allakimdan desam ham bo'ladi lekin kimligini bilolmaysan bilmasang biz yordamlashamiz menga qara kimdan jirkanasan miryoqubdan emasmi nega indamaysan nega daming chiqmay ketdi biz to'g'ri aytgan ekanmiz bo'lmasa shundaymi to'g'ri aytdingiz miryoqubdan jirkanaman haqqing bor haqqing bor miryoqub qancha balandparvoz bo'lgani bilan o'z bo'yidan ortiq ko'tarilolmaydi chunki u bir it olchoq va ayanch bir it u o'z o'zini goh arslon rangiga goh qoplon rangiga goh sher va goh er bo'yoqlarga bo'yab ko'rsatadi faqat ohakka ag'anab kaptarlar orasiga kirgach yana o'z ovozi bilan g'o'g' g'o'g' deb yuborgan so'ng qarg'a singari uning asl itligi baralla ko'rinib turadi doim ko'rinib turadi miryoqub akbarali mingboshini haqiqiy haqiqiy ko'radi xurlaydi uning itlanishidan kuladi uyalmaydi miryoqub xijolatidan yetti qat yer ostiga kirib ketmaydi a uni yer ham o'zining mahram qo'yniga olishdan tortinadi chekinadi men o'zimni tergovchi oldida deb bilib faqat savollarga javob berishga tayyorlangan edim endi ko'ramanki o'sha tergovchining o'zi qoralovchi sifatida chiqa boshladi men nima qildim endi qaysi biriga nima dedim sen jim tur miryoqub biz kerak bo'lganda so'roq so'raymiz kerak bo'lganda qoralash nutqi bilan o'rtaga chiqamiz sen chidab tur miryoqub senga miryoqubni himoya qilishga yo'l qo'yiladi sen hali so'z olasan gapirasan shoshilma shoshma vaqtini soatini kut har narsaning vaqti bor <clears throat> men bunday tergovchi va bunday qoralovchiga javob bermaslikka o'zimni haqli sanayman nima deding qahramon miryaqub hali tergovchi bilan qoralovchiga e'tirozing noroziliging ham bormi sabab ko'p odamlar ot bilan xachirni ajrata olmaydilar bunga hech narsa deb bo'lmaydi bu mumkin chunki ular bir birlariga o'xshab ketadilar xo'sh xo'sh qani gapirchi ammo ot bilan eshakni ajratmaydigan odamlar adolat mansabiga o'tirib birovni tergamasin va qoralamasinlar bunga ularning haqlari yo'q xo'sh miryoqub gapir bu xilda gapirishing bizga yoqadi xo'sh nima demoqni istaysan akbarali mingboshi bilan tenglashtiriluvimga hatto u bilan qay darajada bo'lsa ham muqoyasa qilinuvimga qattiq norozilik bildiraman haqorat bu so'roq emas ko'nglingni to'q tut azizim o'smir yoqub bilan akbarali mingboshi o'rtasida yer bilan osmon qadar farq borligiga biz qattiq ishonamiz akbarali boshqa odam yoqub butunlay boshqacha odam bu izohdan so'ng men qoniqdim so'rog'ingizda davom etingiz sen qoniqqa bo'lsang u o'z ishing qoniquvingda bo'l ammo biz hali qoniqqanimiz yo'q ya'ni biz akbarali mingboshini miryoqubdan ko'ra odamroq deb bilamiz nima nima miryoqubning nafasi bo'g'ziga kelib tiqildi afsuslar bo'lsinki bu shunday nega shunday bo'ladi nega miryoqub sherday o'kirardi miryoqub sen shu kechada qayda va kimning qo'ynida o'tkazding miryoqub tutilib qoldi qizardi bo'zardi qochmoq istardi o'z o'zidan o'zi qochib ketmoqchi bo'lardi yo'q kishi o'zidan yiroqlasholmaydi gapir yoqub ko'nglingdan olingan ko'p o'z oldimizda gapirganing iqror qilganing yaxshi men bu kechani noib to'raning hovlisida o'tkazdim uning oshpazi zunnun aka ziyofatga chaqirib edi shu xolosmi yo yana bormi shu xolos ertalab mahkama oldiga chiqsam tog' tomondan yarador soldatlar kelganini aytdilar rahmat miryoqub shu xabarni biz hali eshitishga ulgurganimiz yo'q edi rahmat senga faqat sen bizga aytib ber kechani kimning qo'ynida o'tkazding men anglayolmadim tong yorishganda uyqudan ko'zimni ochsam o'zim kartda edim yaqinimda noib to'raning xotini turgan edi kechasi ko'p ichgan edik nima bo'lganini bilmayman sen demoqchi bo'lasanki u ishlar hammasi ixtiyorsiz bo'ldi sen o'zing istaganing yo'q shundaymi shunday seni qilich yalang'ochlagan mirshoblar o'lab kelib o'sha xotinning qo'yniga tashlab yubordilarmi voy bechora miryoqub senga jabr bo'libdi zindonga tashlabdilar seni shundaymi yo'q o'zim o'z oyog'im bilan keldim o'zim istab otildim u xotinning quchog'iga echkilik olish uchun pul ham berding berdim xotin kiyinib chiqib ketarkan ko'rishib turaylik degan kim edi bilmaysanmi men edim xotin jonim bilan deganda sevingan kim edi men edim miryoqub adolat tilida shu fe'lni bosqinchilik deb ta'rif qiladilar o'zga kishining xotiniga bosqinchilik qilish akbarali mingboshi butun umrida shunday bir ish qilganmi bilmaysanmi qilmagan bo'lsa kerak bilmayman barakalla akbarani mingboshi senga kim bo'ladi otaxon vali ne'mat o'shaning orqasida katta davlatga erishdingmi ha erishdim ko'nglingga olingan ko'p yoqilimizda gapir xo'p poshshaxon degan nomni eshitganmisan bilmayman yo'q yaxshilab o'yla juda yaxshi bilasan ha bilaman kim u akbar ali mingboshining agar yanglishmasam ikkinchi xotini to'g'ri aytasan endi seni eshitmoqchimiz u ham birovning xotini edi uning eri sening o'z iqroringcha hatto otaxoning vali ne'mating edi uni nega yo'ldan urding siz menga tuhmat qilasiz men uni yo'ldan urganim yo'q qizimay gapir biz senga quloq beramiz nechuk sen uni yo'ldan urmading sen bilan o'ynashib yurganidan tonasanmi tonmayman haqiqatda meni yo'ldan urgan u o'zi bo'ldi nechuk ruxsat etsangiz men birinchi voqeani aytib bersam bizga haqiqatni bilish kerak bo'lgan gapni aytib ber miryoqub bir ikki yo'taldi u yoq bu yoqqa qarab oldi so'ngra so'zga boshladi mingboshining boshqa hamma xotinlari kabi u ham mening oilam bilan borish kelish qilib yurardi o'zimizning sarpiya rasmi bo'yicha har bir zarurat ko'rilganda dasturxon qilib kelib bir birlarini yo'qlab turardilar bundan chamalab aytganda to'rt besh oy burun erta bahor fasli edi shekilli xotinim menga mingboshi dodxonning ikkinchi xotinlari podshaxon buncha yaxshi juvon ekan bizga shunday mehribonki sira qo'ya qoling tez tez dasturxon qilib keladi o'tirib gaplashib ba'zi kunlari yotib ketadi dedi dedi men mingboshi dodxo bu bechoraga jabr qildi qiz yosh narsa eri hech xabar olmasa zerikib siqilganidan keladida dedim xotinim bu fikrimni to'g'ri topdi bir kun kechpayt payt shomga yaqin boshida dasturxon darvozadan kirib keldi men tashqarida mehmonxona ichida bo'lganimdan tezgina derazaga yaqin kelib qaradim paranjisidan va yurishidan bildimki o'sha edi men kalishimni kiyib tashqariga chiqqunimcha u ichkariga o'tib ketdi orqasidan dumma dum kirdim ichkarida hech kim yo'q edi u yoq bu yoqni qaradi voy hech kim yo'qku bular qayerga ketishib qoldilar ekan dedi bolalarni olib onasinikiga ketdi dedim men voy o'la qolay sizmisiz men bilmabman bir borib gaplashib yotib kelay debman esizgina tashqari tomonga chiqa boshladi men ham orqamga burilib undan burunroq tashqariga chiqdim va ayvoncha oldida to'xtadim u ham tashqariga chiqib devorga yaqin bir joyda to'xtadi esizgina gaplashib yotib kelay deb kelib edim dedi yana zerikdim aytgancha qachon kelishadi endiyoq kelishib qolmasmikan kelsa ertaga kechqurun keladi undan burun kelmaydi qachon ketib edi kecha kechqurun tavba bilmabman attang yana qaytib o'sha uyga boraman ekan o'sha uyga boraman ekanda bo'la qolsin u yoq bu yoqqa qaradi o'yili qolay qorong'i tushib qoldi endi qandoq qilib uyga ketaman ekan yolg'iz o'zim qo'rqib o'laman men birga olib borib qo'ysam bo'lmaydimi voy ko'cha ko'yda ko'rganlar nima deydi shundan keyin bu xotinning to'g'ri niyat bilan mening uyimga kelganiga gumonsirab qoldim shu gumon menga dadillik berdi endi gap boshlayman deb edim u o'zi so'rab qoldi o'zingiz yolg'iz qoldingizmi qandoq qilaylik bechora yolg'izlik qursin o'zingiz bilasiz boshimdan o'tgan uchun aytaman dasturxoningizda nima bor jindak mantiq qilib kelib edim bu xotinning bir g'arazi borligiga borgan sari ishonchim ortdi men ham o'zlaringga o'xshagan odamman itligim qo'zg'aldi mantiga juda ustasizlar bilaman attang biz yeyolmas ekanmiz dedim men nimaga yeyolmaysiz may mehmonxonangizga olib kirib yeng och bo'lsin sizga deb pishirganmiz dasturxonni olay deb unga tomon bora boshladim birdan voy aloqalay dedi darvozangiz kap katta ochiq ko'chadan o'tganlar gaplashganimizni shundoqqina ko'rishib turibdi berkitib qo'ysangiz bo'lmaydimi holbuki u darvozaning uni darvozaning bir qanoti to'sib turar va ko'chadan o'tganlar faqat menigina ko'ra olardilar bundan tashqari o'sha paytda ko'chadan ham hech kim o'tgani yo'q men ko'rib turibman shu gap shu muomala shu xiymolardan keyin maqomiga yarasha javob qilmasam yo farishta bo'lardim yo jinni darvozaning narigi qanotini ham yopib ichidan zanjirlab qo'ydim shaytonning ham qo'lidan kelmaydigan bir kulish bilan kuldi voy qalay qamalib qoldim ku dedi boshdan dasturxonni oldim qani yuring dedim charchagandirsiz jindak dam oling ovqatni birgalashib yeylik undan keyin biror maslahat topilib qolar bir ikki qadam bosib to'xtadi hay shoshmang o'zingiz yolg'izmisiz ha yolg'izman rostdanam nonursin qarg'amang yomon bo'ladi yolg'iz bo'lsangiz sizga bir ikki gapim ham bor edi otaxoningizdan dod demoqchi edim dadil bosib orqamdan kirdi mehmonxonada chiroq yoqilmagan qorong'i edi eshikdan kirgach to'xtadi dasturxonni tokchaga qo'yib qani o'tiring dedim boyola qolay eshigingiz derazangiz katta ochiq o'tirib bo'ladimi bu yerda darrov borib derazani berkitdim mehmonxona eshigini ham ichidan zanjirladim chiroqni yoqib edim yana qichqirdi xotiningiz xotin emas ekan dedi deraza degan pardasiz bo'ladimi shunday ko'rinib turibdi derazaga parda to'sdim mana endi o'tiring mana endi endi shu so'zni cho'zib cho'zib uch marta qaytardi so'ngra birdaniga siz o'z akamsiz-ku dedi sizdan qochib o'tiramanmi toza paranjisini iflos obrezga irg'itdi ertasi kuni tushga yaqin dasturxonni ko'tarib mening mehmonxonamdan chiqib ketdi boshaxonning men bilan birinchi uchrashuvi shu xilda bo'ldi men bo'lgan gapni gapirdim bu hikoyada yolg'oni yo'q biz unga ishonamiz biz Bu biz so'zi tergovning boshidan beri juda ko'p takrorlandi. Bu hol natijasida Miryoqub o'zini chinakam sud so'rog'i oldida to'xtaganday seza boshladi. Uning xumor bilan kuyib yongan miyasi shoshilinch poyezdning o'txonasiday tez va soat mexanizmday muntazam ishlardi. Sud oldiga to'xtaganiga o'zi ishongan va sudning har holda o'ziga xayrixoh kishilardan, ya'ni badavlat odamlardan iborat bo'lganini bilgan Miryoqub endi dadillandi. har bir savolga ochiq va o'zicha to'g'ri javoblar bera boshladi badavlatlar sudi bunga yomon ko'z bilan qaramasligi ma'lum negakim badavlat odamlar qancha ko'p davlatga ega bo'lsalar ham yana pul davlat degan narsaga loqayd qarolmaydilar pul degan narsa miryoqubda oz emas hali bu tergovchilarda har bir bandada bandada bo'ladigan muhabbat ya'ni mullajining muhabbati yo'q deb kim ayta oladi biz podshaxon voqeasida shu birinchi ko'rishuvning hozirlanishi va yuzaga chiqishi ustida seni ayblamaymiz xuddi shu bir parcha voqeada sening aybing yo'q ammo lekin biz podshaxonni ham ayblamoqchi emasmiz u shunday qilishga majbur edi boshqa ilojini topolmay u yosh juvon senga kelmasa boshqa birovga borar edi holbuki senga kelish osonroq bu yerda ayb boshlicha mingboshiga tushadi shu bilan birga podshohon ishida biz seni butunlay ayblamasdan o'tolmaymiz nima nima tinch bo'l miryoqub avvalo sen sen mingboshiga uning mashru xotiniga xiyonat qilgan bo'lmasang har holda o'z xotiningga xiyonat qilgansan bu foniy dunyoda o'z xotiniga xiyonat qilmagan erkak bormi o'zi bizning sarti o'rtasida o'z xotini hatto ikki uch xotini ustiga bola asraganlar kammi xotinimga xiyonat birinchi emas minginchi ko'nglimning kopiyasini yaxshiroq o'qingiz yaxshi u jihatga ham ko'z yumaylik u to'g'rida hech birimizning peshonamiz oq emas faqat podshohonni o'sha nomashru munosabat yo'ldan to'xtatib qolish unga mingboshidan chiqib ketib boshqa o'zi teng bir erga tegib rohat yashov imkonini berish sening qo'lingdan kelardi sen shuni qilmading sen shoshmang taqsir shoshmang nechuk mening qo'limdan kelardi bizning savollarimizga kalta kalta va to'g'ri javob bersang masala o'z uz o'zidan ochiladi butun dunyoda mingboshiga gapi o'tadigan bir kishi bo'lsa u ham sensan deb o'ylaymiz to'g'rimi to'g'ri podshohon bir odam orqali mingboshiga yolvordi menga javob bering boshqa yer qilay hali yoshman ko'nglimda orzu havaslarim bor qolgan umrim xazon bo'lmasin dedi o'sha odam shu gapni mingboshiga eshittirganda sen ham bor eding yolg'onmi rost o'shanda mingboshi nima dedi esimda yo'q ko'nglingda yozilgan gaplarni eshit bo'lmasa mingboshi juda keskin javob berdi menga xotin bo'lgan bo'lgan kishi boshqa birovga ham xotin bo'lsa men el xalq oldida qanday boshimni ko'tarib yuraman mening qo'limga tushibdi taqdirga tan berib o'tirsin mendan javob yo'q mendan bejavob ketib ko'rsin qani javobini tugatar tugatmas kelgan odamni haydab chiqardi yolg'onmi rost sen o'shanda biror og'iz bir narsa dedingmi desang boshi ko'narmidi demadim ehtimol ko'nardi nega demading ochiq ayta beraymi albatta boshaxon bilan tanishganimdan keyin men uni mingboshdan chiqmaslikka ko'ndirgan edim albatta loaqal haftada bir marta ko'rishib turar edingiz u sendan xursand edi faqat sen nima uchun uni boshidan chiqmaslikka ko'ndirding maqsading nima edi otaxonimning ko'p uzoq yashayolmasligini yaxshi bilardim yuragida kasali bor so'ng vaqtlarda qiynalibroq nafas oladi bilamiz bilamiz so'zingni kalta qil qazo yetib bo'lsa podshohonga uylanmoqchi edim chunki ming boshdan tegadigan meros chakana bo'lmas edi yaxshi juda yaxshi katta merosga ega bo'lishni hammamiz ham istaymiz bu mashru niyat faqat mingboshining u katta davlatiga har hol holda besh merosxo'r bor birgina podshaxonga tekkani tekkaniga sen qanoat qilarmiding sen axir o'zing ham badavlat odamsan mening hech bir kasbim bo'lmasa savdo sotiq qilmasam qizil qog'oz olmagan bo'lsam ozgina yer suv bilan nechik badavlat bo'layin bizni alday olmaysan miryoqub biz seni benihoyat darajada hurmat qilamiz bugun huzurimga olib kelib so'roq qilganimiz uchun sendan kechirim so'rashgacha boramiz sen bizning olamimizda ulkan kishilardansan o'rislar senga o'xshaganlarni kitoblarda maqtaydilar sening hamma hunaring yeng ichida ish ko'rib shuncha pul topishingda sen zavod parraklarini aylantirayotgan kishisan faqat bir joyga bir chaqa soliq to'lamaysan shunday bo'lgandan keyin senday ulug' bir odam bir ishni chuqur o'ylamasdan qilmaydi haligi masalada bizga haqiqiy planingni aytib ber nima desam hayronman boringki mingboshi o'lishiga yaqin uning podshohondan boshqa merosxo'ri qolmasligi kerak edi yo bo'lmasa vasiyatnoma bo'yicha hamma narsa o'shaning nomiga yozilardi biz ishonamizki bu narsa sening qo'lingdan kelardi yaxshi podshohon masalasida biz seni ayblashdan voz kechdik bizning olamda shunday dadil niyatlarni qoralash emas oqlash kerak rahmat endi menga ruxsatmi yo'q jindak shoshma biz seni noyib turaning xotini to'g'risida chinakamiga ayblamoqchimiz biz yo'q taqsir podshohim masalasida meni oqlagan mahkama bu masalada qoralay olmaydi mantiq degan narsa bor xo'sh gapir podshohim masalasida xiyonatim katta edi hamming boshiga ham uning to'rt merosxo'riga unutmangizki shu to'rt kishi ichida fazilatoy singari balog'atga yetmagan qiz bola umr bo'yi mingboshiga xizmat qilib o'tgan hadichaxon bor bu katta xiyonat edi bu ishda meni oqladingizmi oqladik unday bo'lsa ikkinchi ish to'g'risida bir emas ming marta oqlashingiz kerak nega desangiz imperiya podshodan noib to'radan va uning pagonidan iborat ekan shuncha ming fuqaroning va va ham biz singari bebizat bechoralarning ixtiyori o'zingiz bilasizki noib to'rada ya'ni pagon egalarida ularning butun inon ixtiyori esa xotinlari qo'lida bo'lar ekan podshohon katta merosga ega bo'lish uchun bir qurol edi meros davlat demak davlat pul demak imperiya pagon demak pagon shunday narsaki doim pul pul deb turadi ko'plar uning so'raganini ya'ni pulini beradilar qaytib hech narsa olmaydilar holbuki ish bilgan kishi pagon pul deganda besh so'm berib uni o'sha pagon yordami bilan besh yuz so'm qilib oladi men shunaqa ishlarga o'zimni epchil deb bilaman kecha kechasi noyib to'ra xotinining mast lablariga qo'ndirilgan mast topishning yolg'iz birgina ma'nosi bor edi pul taqsirlar men noyib to'raning xotini bilan ayshu ishrat qilmadim o'lay agar u bizning ish ustidagi birinchi uchrashuvimiz o'z tilimizda aytsak birinchi bay ochishimiz edi shu so'zlardan so'ng boyagi tergovchi va so'roqchilar go'yo o'z o'zlaridan erib yo'q bo'ldilar sud zali bo'shab qoldi miryoqub ko'zini ochdi hammom miyon xonasining yon gumbazlaridan biri xodimgarning bo'z lo'ngisi tanga dag'al dag'al urinadi boshida mushtday qattiq lungi yostiqcha yonida bir choynak ko'k choy miyada sud majlisi noyib to'ra xotini nomerda kutib yotgan moviy ko'zli dilbar allaqayda mungli hasratli bir ashula ovozi hamon aks sadosi bilan jaranglab eshitiladi musulmonning ishqi kofirga tushdi ey yor yorlarim kun botishga borayotgan vaqtda otaxon bilan bolaxon katta darvozadan kirib bordilar ayvonda ag'nab yotgan hakimjon mingboshini qo'yib miryoqubga arz qildi yurtda hali hozir tinchlik unaqa zo'r degunday ish yo'q mayda chuyda arizalar ko'p albatta ularning ko'pini o'zim to'g'rilab yubordim besh to'rtta kattaroq arizalar bor ularni o'zimcha hal qilishga botinolmadim ichkarida ahvol tuzukka o'xshaydi yangi kelinning otasi ikki kecha yotib bugun sahar jo'nab ketdi qizi aftidan ancha yumshargan katta kundoshlar tomonidan ham harakat katta har kun qorilar kelishib chilla o'qilib turadi xo'jayin ketganlaridan beri kelinchak o'zi ham tinchib qolganga o'xshaydi tutqaloq tutmas emish bilmadim xo'jayin keldilar yana boshlanmasa kunduz kunlari kulib dutorni sayratib ashulani baland qo'yarmishlar aytgancha xo'jayinning uchinchi xotinlari sultonxon ham otasinikidan kelib qolibdi hamma baloni o'sha qildi derdilar o'zi ham juda bo'g'ilib nima qilishini bilmay o'tiradigan joy topolmay yurar ekanmish endi birdaniga juda boshqacha bo'lib kelibdi hamma hayron deydi katta kundoshlari uning bu holda o'zgarishiga sabab topolmasdan hayron bo'lishar emish darvozadan xuddi yaqin o'rtog'ini ko'rgali kelgan qizday kulib va quvnab kirib to'ppa to'g'ri kichik kelinning oldiga kirgan emish kechagina qarg'ab so'kib o'ldirsam deb yurgan kundoshini o'pib quchoqlab silab siypab bir nafasda ikkalasi qalin do'st bo'lgan emishlar endi kichik kelin ham tez tez sultonxon ayam qanilar deb so'rab turarmish bu kichik kelinning kelishi o'sha sultonxonning boshida bo'layotgan nayranglar emasmi nega bu xotin bunday qiladi hayronman miryoqub aka hayron bo'lmay qo'ya qol dedi miryoqub xotin kishining ko'nglini xudodan boshqa hech kim bilmaydi birdaniga bunday o'zgargan bo'lsa tagida bir gap bor ishqilib bundan qo'rqqulik shunga hayronmanda dedi yana hakimjon men boshqa narsaga hayronman dedi miryoqub men hakimjonning mingboshi dodxoga beshinchi xotin bo'lib tegmaganiga hayronman tilingiz qursin miryoqub aka shu ham gapmi endi qayerdan bilding bo'lmasa bunday ikir chikirni bu hammasi xotin kishi biladigan gaplar ey miryoqub aka siz xo'jayin bilan birga yurasiz shaharma shahar qishloqma qishloq kayf qilib men bo'lsam qoqqan qoziqdek shu joydan bir qarich jilolmayman ish bo'lsa ham shu yerdaman ish bo'lmasa ham bo'sh vaqtim ko'p zerikaman o'tgan ketgan xotin xalaj qiz bolalarini to'xtatib gapga solaman birga ming qo'shib uzatishadi ayniqsa mening bir do'stim bor umrini sabibiy degan bahrining onasi borku ko'p gapni o'shandan eshitdim qo'y endi kechqurunning maslahatini qilaylik bugun kechqurun kuyovni bir ish qilib suyganiga qovushtirmasak bo'lmaydi juda alangasi osmonga chiqib ketdi o'zi ham xunuk ish bo'ldi el og'ziga tushsa yomon bo'ladi albatta hali ham uncha muncha gap so'z yo'q emas yangi kelinni ancha bo'shashib qolgan deyishadi hadicha xolam bilan gaplashib ko'ring miryoqub darvoza oldiga borib hadichaxonni chaqirdi hadichaxonning aytgan gaplari hakimjon bergan ma'lumotning aynan o'zi edi miryoqub kulib qo'ydi miryoqubning fikricha endi nozli kelinga mingboshining shaharda izhor qilgan fikrini ya'ni uning faqat dutor va ashulaga oshiq bo'lganini itlik tuyg'ulari to'g'risiga kelganda ularni astoydil niqtalashga bel bog'laganini eshittirilsa balki qiz ham yo'q demasdi birinchi uchrashuv tutqaloqsiz o'tib olsa undan keyin oson bo'lardi bu mulohazani hadichaxonga eshittirdi buni eshitgach hadichaxon uzil kesil o'z fikrini bildira qo'ydi unday bo'lsa ish jon dedi hozir kirib gaplashaman kechgacha xayriyatlik xabarini eshittirarman siz ayvonga kuyovning yonlariga boring jindek ovqat bor edi hozir chiqaraman o'rnidan turgach bir ko'zining bir chekkasi bilan miryoqubga qaradi sizga jabr bo'ldi miryoqub dedi mingboshi dodxo xuddi bir go'dak bola siz ona siz bo'lmasangiz ochidan o'ladi u kishi ovqatdan so'ng bir ikki choynak choy ichildi hakimjon bir ikkita ariza ko'tarib kelib mingboshidan fikr so'radi sira esing kirmadida hakimjon dedi mingboshi shu topda ariza quloqqa kiradimi qulog'im ichkarida ertagacha tur bir ikki kun kechiksa hech balo bo'lmas juda shoshilsang anavi betafiqdan so'ray qol hadichaxonning chaqirishi bilan eshik oldiga borib bir nafasda yana qaytgan yoqub mingboshining yelkasiga qoqdi mingboshining ikki ko'zi undan uzilmasdi suyunchi bering xo'jayin bugun mana ashula eshitasiz shukure shukure dedi kuyov og'zingga qantu novvot bilib qo'ying xo'jayin dedi mir yoqub jiddiy bir chehra bilan menga bergan va'dangiz bor a dutor ashula itlikni tashqarida qoldirib kirasiz Sumro ovozini pasaytirdi va muloyim qilib dedi rost aytaman xo'jayin dastlabdanoq cho'chitib qo'ymang yosh narsa miryoqub uyga ketdi mingboshi kech kelguncha o'tadigan bir necha yillik vaqtni qisqartmoq uchun qorong'i mehmonxonaga kirib ko'zini yumdi miryoqub to'ppa to'g'ri o'z uyiga borib zarur bir ish bilan ikki oylik safarga chiqayotganini aytganidan keyin xotinining qo'liga yetarli pul berdi ba'zi bir gaplarni tayinladi guzarga chiqib o'ziga qarashli baqqolga uydan xabar olib turish vazifasini yukladi u yoq bu yoqqa borib o'zining xususiy ishlarini to'g'riladi xufton paytlarida mingboshinikiga kelib ahvoldan xabar oldi kuyovning ichkarida ekanini birinchi ko'rishuv tutqaloqsiz o'tganini lekin hali hozircha dutor va ashula ovozi eshitilmaganini aytdilar bu to'g'rida ham ko'ngli joyiga tushdi hakimjonga mingboshi dodxonning mansabiga oid ba'zi ishlarni tayinlagach boshlangach ertaga erta yana shaharga tushib chiqmoqchi bo'lganini aytib u yerdan chiqdi ichkarida xotini yig'lab o'tirardi bolalari uxlagan edilar tovoqdagi oshning ko'p yeyilmay qolganligi ko'rilardi dasturxon ustida guruch donalari ko'p edi demak oshni bolalar o'zlarigina yeganlar onalari yemagan nimaga yig'laysan dedi miryoqub shahardan bugun keldingiz endi ikki oyga ketaman deysiz yosh yosh bolalaringiz bo'lmasa ham mayli edi bolalarimga yetarli pul qoldirdim baqqolga tayinlab qo'ydim nima desang berib turadi ikki oy uzoqmi lahzada o'tadi ketadi ish bo'lmasa yurmas edim ish bor nochor noiloj yuraman ish qilma pul topma ish qilma pul topma de ishni sen qil pulni sen top men uyda o'tiray jon deyman xotini jim bo'ldi faqat yig'idan tiyilmagan edi gugurt ber mehmonxonaning chirog'ini yoqay men sizga anovi so'riga joy qilib qo'ydim ketadigan kuningiz bolalaringiz bilan birga yoting endi sen o'zing bilasanki men ichkarida yotolmayman ichkarida yotsam kechasi bilan ko'zimga uyqu kelmaydi gugurtni ber chiqib tashqarida ayvonchada yotay tinch uxlasam sahar turib jo'nab ketaman xotin gugurtni uzatdi tur o'rta eshikni zanjirlab ol xotin indamasdan o'rnidan turdi va uzun yengi bilan ko'z yoshlarini arta arta erining orqasidan darvozagacha keldi qachon yaratay yo'lga nimalarni tugib qo'yay deb so'radi xotin xo'rlikdan ovozi tutilgan holda hech narsa kerak emas o'zim uyg'onaman o'rta eshik juda ohistalik bilan yopildi so'ngra yana o'shanday ohistalik bilan zanjir solindi undan keyin ayvonchaga yetib qolgan yoqubning quloqlariga yana o'sha tomondan ho'ngrab yig'lagan bir ovoz eshitildi mehmonxona eshigini ochib gugurtni chaqqan vaqtida mehmonxonaning o'rtasida ikki qulochini keng yozib poshshaxon turardi bu daf'a amir yoqub bir tomondan nomerda qolgan oltin sochli dilbarni o'ylab yana bir tomondan mudhish sudning so'roqlarini eslab podshohonga sovuq muomala qildi uni hali vaqt o'tmasdan uyiga qaytib ketishga qistadi nasihat qilgan bo'ldi faqat u nasihatlardan hech narsa chiqmadi hayotida shu nomashru erdan hech bir boshqa hech bir yupanchi bo'lmagan yosh xotin uning bo'yniga mahkam osildi shu qadar hirs bilan osildiki bir yoqub uning irodasiga bo'yin egishga majbur bo'ldi bu foniy dunyoda mashru yo'l bilan bitadigan biror narsa bormi o'zi dedi miryoqub o'z o'ziga miryoqub ertalab uyqudan ko'zini ochgan vaqtida allaqaysi stansiyadan jo'nagan poyezd u yuzdan bu yuzga do'qillab o'tmoqda edi hali vaqt erta bo'lganligidan birinchi klass vagonning yumshoq yo'lagi tomonidan hech qanday oyoq tovushi eshitilmadi demak hali hamma yo'lchilar uyquda ehtiyot bilan bosib o'tgan bir oyoq sharpasi bir nafasgina eshitilib so'ngra uzun yo'lakning chuqurliklariga botib yo'q bo'lib ketdi poyezd stansiya chegarasidan o'tib ekin dalalari orasiga kirgan edi bir terilgan paxtalar yana chaman chaman ochilib yotardilar allaqayda bir sigirning mung'ayib ma'rashi eshitildi eshak mingan bir yo'lchi stansiyaga tomon namlangan tuproq ustida bolalarning olma parra kigaychalari singari ko'zga ilashar ilashmas qimirlardilar undan keyin orqalarida chang bulutlarini qoldirib otliqlar o'tdilar so'ngra aravalar piyodalar yana eshak yana otlar bir birini taqib etdi erta bilanning sovuq shabadasi sur tuproq changlarini asta sekin vagon derazasi orqali ichkariga tomon sura boshladi miryoqub bir nafasga ko'zini yumdi poyezd keskin burilish bilan chapga qayrildi chang bulutlariga ko'milgan qishloq ko'chasi o'ng tomonda qolib ketdi olisdagi tog'larning nil, nil rangli suratlari gavdalandi baland past daraxtlarning uchlarida hamda keng dalaning bir qismida ertalabki quyoshning parchavaga o'xshab yoyilgan shu'lasi ko'rindi qalin daraxt oralaridagi noma'lum qishloqlardan ko'tarilgan tutun ustunlari u joylarda odamlar yashaganini ko'rsatardi poyezd chapga burilgandan keyin sovuq shamol dalalarning xush yoqadigan salqinini olib kelib yuzlariga urdi shu topda ko'zlar ixtiyorsiz pastga qaraydi o'z yozmishini begona bir osiyolikning qo'liga topshirib qo'ygan va mashru nomi tashlanib qalbaki nom berilganiga xursand bo'lgan moviy ko'zli go'zal yumshoq o'rinda silkina silkina uxlamoqda edi shu kecha ayniqsa baxtli bo'lganmi bu juvon yoki shirin tushlarning sehrli quchog'ida suzadimi nima bo'lsa bo'lsin shu topda muloyim kulimsirab juda chiroyli uxlaydi bu uxlashning chiroyliligini miryoqub tushunolmaydi albatta bu xotin butun kecha bo'yi juda tinch va xotirjam uxlaganga o'xshaydi bir oyog'i tizzadan qo'yisi bukilib so'richadan pastga osilibdi bir oyog'i unisini quvlab borib so'richaning qirg'og'ida uxlab qolibdi uzun ko'ylagi butun badanini kam ko'zsiz yopib turadi faqat bir yengi tirsakkacha shimarilib qolgan oppoq qo'llari va bilaklari o'z yonida o'z onasining to'qlisiday bir chiroyli uxlaydi miryoqub undan ko'zini ololmaydi yuqoridan turib shu bir siqim vujudni tomosha qiladi meniki shu go'zal maxluq meniki butun meniki deydi va quvonadi faqat qulog'i ostida kapa tikib yotgan tergovchi darrov o'z borligini bildiradi yoqub qaysi ko'zing bilan shu chiroyli manzaraga qaraysan haqqing bormi unga bu ko'lda quvonib qarashga sen bilan ko'rishganidan beri bu juvon boshqa har narsani unutdi berlindagi sevimli akasi ham esiga kelmaydi bilasanmi tushida ham seni ko'rayotir u sen nonko'rni sen bevafo do'stini sen usta savdogarsan bilamiz hurmatlaymiz sen pulni o'ynatasan pul bilan o'ynashasan u sening qo'lingdan keladi ortig'i bilan keladi pul bilan o'ynashsang pulni o'ynatsang yaxshi bo'lar edi sen chakki bunaqa go'zal maxluqlarning ko'ngli bilan o'ynasha boshlading go'zal xotinlarning ko'ngli jonon piyolaga o'xshaydi sendek qo'pol kishilar uning jaranglaganini eshitmasdan turib sindiradilar singandan so'ng ulardan ayanch narsa qolmaydi dunyoda meni behuda ayblaysiz men uni iflos joylardan o'g'irlab olib chiqdim endi hech bir harom qo'l nomahram qo'l tegolmaydi unga u hozir nomusli bir erkakning nomusli xotiniday toza sen o'zingchi sen o'zing endigina qilingan yangi gunohlaring bilan yangi gunoh qilganim yo'q hali ham eski gunohlarim ketimdan quvalab yuribdi o'shalardan qutulay deb qochdim qochib ketayotirman bas endi buncha tani har nima desang de ikki kun avval noyib to'raning xotini bir kun avval mingboshi dodxonning xotini sening qo'yning deydi endi bugun erta bu oqko'ngil maxluqqa chang solasanmi qanday botina olasan menga men bunga tegmoqchi emasman tegmayman ham siz bilmaysiz shu xotin bilan ko'rishganimdan beri o'z o'zimni taniyolmay qoldim miryoqubning bu so'zlari to'g'ri edi u chinakam hamma vaqt bu xotinning yonida o'tirib u bilan bir xonada yotib borishga majbur bo'lsa ham unga qo'l uzatish degan vasvasali fikr bilan doim kurashib kelardi belgisiz bir joyda belgisiz bir zamonda belgisiz shartlar ichida ular ikkalasi o'z o'zlaridan qo'shilib qolishlari kerak edi xotin ham shu xilda o'ylab shu xilda tushungani uchun o'zini ona qo'ynida ketayotgan kabi sezardi shu uchun bo'lsa kerak miryoqubning mumkin qadar o'zini chetga tortishga urinishlarini anglay olmasdi hayfki ular ikkalasi bir birining tilini yaxshi anglay olmaganlari uchun yo'l bo'yi o'ylab va o'ylanib borishga majbur bo'lsalar da har kungi o'ylari va ishtibohlarini bir daftarcharga yozib borishni eslariga keltirmadilar ular ikkovi bittadan kundalik daftarcha yuritgan bo'lsalar mana bunga o'xshagan yaxshigina sarguzashtnoma hosil bo'lar edi jakob xotin tomonidan mir yoqubga berilgan nom bilmadim bu poyezd meni qayerga olib boradi qirimga deb yo'lga chiqdim biletlar moskvagacha u yerda nima bo'ladi ungacha nima bo'ladi bilmayman bilmayman nima uchun bu safarga chiqqanimni ham bilmayman qishloqqa jo'naganimda to'rt besh kun turarman deb o'ylagan edim bir kecha yotdim xolos sahar turib haligi bo'ynimga osilgan ilonni chiqarib tashlagach ichkariga kirdim xotinim ichkarini supurayotgan edi ko'ziga qaradim tun bo'yi uxlagani uxlamagani ko'rinardi men ham tun bo'yi uxlay olmay chiqdim ilon kirgan edi qo'ynimga ilonni o'pgan harom lablarim bilan uxlab yotgan bolalarimni o'pay deb quyiga keldim ko'nglim chidamadi ko'rpaning qirg'og'ini o'pdim xotinim ko'rib turgan edi bu odam bizdan kechib ketayotganga o'xshaydi hatto o'z bolalarini ham o'pgisi kelmaydi deb o'ylagandir to'lib toshib yig'lagandi bechora xotin bilmaydiki bolalarimni o'pmasligim ularni sevganligimdan edi maryam miryoqub tomonidan xotinga berilgan nom xotinning asl nomi mariya emasmi yo rabbiy yo rabbiy nima bu tushim o'ngimmi qaydaman nima holdaman kecham nima edi bugunim nima ertamda nima bor jakob nomerning eshigini ochib chiqib ketdi men darhol ishdan qulflab oldim uning o'z ko'ziga qarab loaqal besh kun o'zimni qamoqqa hukm qilgan edim besh kunda besh marta kechasi hamma uxlaganida tashqariga chiqib kelishni chamalardim boshqa vaqtlarda doim uyda doim shu kichkina shirin va ishonchli uyda besh kun ichida nimalar bo'lmas edi deysiz ko'nglimda tashvishlarim yo'q emasmidi balki kelmay qoladi balki mendan aynidi balki bir oydan balki bir yildan so'ng kelar balki tez orada kelar lekin o'ylari va niyatlari o'zgarib oddiy bir xaridor kabi kelar bir soatga kelar yarim soatga kelar shunday bo'lsa men nima qilaman yana o'sha iflos muhitga qaytamanmi yo'q yo'q o'lim undan <clears throat> yengil ancha yengil nima uchun men unga ishondim nima uchun nima uchun yot bir odamning quruq so'zi bilan butun niyatlarim qasdlarim va xulyalarimdan kechdim qanday ispas xotin ekanman men yana qaytib botqoqqa sakramoq uchun balandroq chiqibman balandroq yerga chiqib turib xuddi dengiz o'zini tashlaydigan hopituvchilar kabi o'zimni yana o'sha xandaqqa tashlamoqchi bo'libman bilmabman o'ylamabmanki xandaqning ichida turgan vaqtingda odam uning havosiga ko'nasan faqat bir marta u yerdan chiqilgach ochiq va sof havoga chiqilgach tog' havosi kabi toza havoli tepalarga chiqilgach qaytib xandaqqa tushib bo'ladimi telbaman men telba u puli ko'p bir savdogar edi shuni bilardim nima uchun men unga ming so'mga chek yozib ber shunda ishonaman demadim yozib berardi undan keyin istar kelsin istar kelmasin edi man qo'limda pulim bilan yo'lda bo'lardim maqsad yo'lida bo'lardim yozib bermasa sevmaganligini bilardim unga ishonmas edim aldanishdan qutulardim men telba ikki kechagi kunduzning qanday o'tganini bilmadim chunki haligi xilda fikrlar vasvasalar menga kun bermaylar edi o'ylardim o'ylardim na yig'lashimni bilardim na kulishimni yo'lakda eshigim yonida ehtiyot bilan bosilgan qadamlar eshitila boshladi o'z o'zini qamoqqa olgan yosh va go'zal xotinga qiziquvchilar topildi shekilli xizmatchi ovqat keltirgan vaqtida nimaga chiqib yurmaysiz dedi meni so'ragan kishi yo'qmi dedim yo'q dedi kim kelmoqchi edi erim dedim jim bo'ldi shundan so'ng oyoq sharpalari ham eshitilmas bo'ldi tushimmi o'ngimidi ohistalik bilan eshikning chertilganini eshitdim uning men bilan xayrlashib chiqqaniga faqat ikki kecha ikki kunduzgina o'tgan edi bu chertish xizmatchining chertishiga o'xshardi xizmatchi bo'lsa kerak deb so'ramasdan ochdim u kirib keldi oh shu aziyat biz ko'rishmadik nima uchundir u qo'l uzatmadi men ham unutdim so'z ham aytmadi soqol kabi kirib kelib qo'lidagi biletlarni ko'rsatdi xizmatchini chaqirib hisoblarni uzdik darhol vokzalga chiqdik ikkimiz bir uyda yotibmiz ko'ngillarimiz bir badanlarimiz boshqa poyezd tez yurib ketayotir ko'zlarim yumildi tushimmi o'ngimmi jaku toshkentdan kechasi o'tganga o'xshaymiz odamni zeriktiradigan quruq cho'lga kirib boramiz vagonimizda yangi nusxa toshkent to'ppisi kiygan sochini bir enlikkina o'stirgan po'rim kiyimli bir odam paydo bo'ldi kaltagina chiroylikkina mo'ylovi bor oq yuzli o'zi ham chiroyli juda olifta qadam qo'yadi toshkent odamiga o'xshaydi maskovchi savdogarmikin yo zakonchimi yo mahkamalarda ishlaydigan odammi har qalay o'ris tiliga omil bo'lsa kerak qo'lida o'ris gazetalari ko'raman bizning xonamiz oldidan bir necha marta u yoq bu yoqqa o'tdi sinchiklab qaraymi qaraydi bilmadim mengami maryamgami qo'rqamanki ko'zlari maryamda toshkent savdogarlari olifta bo'ladi ovropa xotinlarini yaxshi ko'radilar eshikni berkitib qo'ydim xona ichi dim maryam o'ng'aysizlana boshladi eshikni qaytadan ochib qo'yishga majbur bo'ldim maryam jakob meni sevadiganga o'xshaydi sevmagan odam unday qilmaydi oh agar rost bo'lsa chiroyli bir sart yigiti bizning xonamizga ko'p qaraydi unga qaraydimi menga bilmayman menga qarasa kerak chunki erkak erkakka nega qarasin hatya sartlarda erkak erkakni sevadigan odat bor emish qiziq jakobchik mening sevimli jakobchigim ochiqdan ochiq bezovta bo'la boshladi eshikni bir qur yopdi keyin men bir ikki marta og'ir uh tortib edim ochib qo'ydi oh ah, biz xotinlar shu sart yigiti tezroq gap tashlasa edi jakobni yaxshilab sinardim tezroq sinasam ko'nglim o'rniga tushsa shu uchun yo'lakka chiqdim ochiq derazaning orqasida ketsiz cho'l yalang'och sahro uzala tushib yotadi qanday to'ydiruvchi yaknavlik yolg'iz bo'lsam ilinchagim bo'lmasa zeriki bo'lardim tomosha boshlandi orqamdan darrov jakob chiqdi yonimga o'tib to'xtadi havo yaxshi da dedi chakki emas dedim kuldim bu olov bilan o'ynashayotgan bolaning beparvo kulishi edi sart yigit ham deraza oldida edi jakob uning tomoniga o'tib to'xtadi poyezd stansiyada biroz to'xtab jo'nagandan keyin sart yigit yonimizdan o'tdi bizga qo'shni bo'lgan deraza oldida mening qatorimda to'xtadi shundan keyin sekingina jakob ham o'sha tomonga o'tdi sart yigit nega gap tashlamaydi janjal bo'larmidi bo'lsin janjal qo'zg'aladi yotadi faqat uyg'onib hoy degan ko'ngil javob eshitadi labbay menga shu kerak sart yigit u ham aziyat xotin ko'nglini bilmaydi achchig'im keldi uyga kirib eshikni yopib qo'ydim shoshma shoshma nima gap ular ikkovi so'zlasha boshladilar faqat janjalga o'xshagan yeri yo'q yana achchig'im keldi nu eh jakob xayriyat mayramga maryamga emas menga qaragan ekan men bilan tanishmoqchi bo'lganini so'zladi tanishib oldik toshkentlik savdogar finlandiyaga borayotir emish u qaysi mamlakat maryam chakob sart yigit bilan qalinlashdi endi u bizning xonada ko'p o'tiradi men bir chekkada yonimda jakob jakobchik uning yonida yigit ruschani juda yaxshi bilar ekan bu yigit jakobni hijolat qildi xotiningiz bilan tanishtirmaysizmi dedi shekilli jakob menga qaradi bu kishini taniysanmi dedi men qaydan taniyman qiziq qo'limni uzatdim sharofuddin xo'jayev dedi qanday qiyin ot jakob jakobchik bu boshqa o'zi chiroyli narsa lekin jakob savollarimning javobini endi topadiganga o'xshayman bu yigit jadidlarning kattalaridan biri ekan endi imperiyani so'rab olay deyman shunday gaplarni gapiradiki ko'zim piyoladay bo'ldi men uyquda ekanman g'aflat bosgan ekan bizni millat degan narsamiz bor ekan biz omilar uni fuqaro deb yurganmiz bu yigit millat degan vaqtida allaqanday shirin eshitiladi lekin bu kishi kimingiz deb so'ragani yomon bo'ldi nima deb javob berishga hayron bo'lardim hali javob topolganim yo'q edi o'zi yordam qildi ahliyangizmi ha ahliyam qutuldim undan keyin bizning xonaga kirib o'tirib ahliyangiz bilan tanishtirib qo'ymaysizmi dedi men maryamdan tanishmisan deb so'ragunimcha bo'lmaydi maryam qo'l uzatib o'tiribdi kofirning qizi o'rganib qolgansan a xayr mayli men bu yigitga ishonaman uning boshida xotin savdosi borligini payqaganim yo'q u o'z millati bilan ovora haddidan oshib ketsa biz oddiy xalq musht ham ko'taraveramiz maryam sart yigiti balo bo'ldi jakob ertadan kechgacha o'sha bilan gaplashadi men hech narsa anglamayman o'z tillarida gazetlar o'qishadi yigit o'rischa gazetlarni o'qib tushuntiradi bir tomondan olganda bu yaxshi jakobning fikri ochiladi odam bo'ladi madaniylashadi faqat men uni shu yovvoyi holida sevaman shekilli zerika boshladim nima qilsam kitob topib o'qiy choykovning yuzida va ko'zida o'ychanlik aralash bir tabassum paydo bo'ldi diqqat qildim ko'nglida ajib bir olov yona boshlaganga o'xshaydi oh yo rabbiy meni sevgan ko'nglidagi muhabbat olovi emasmi faqat unday bo'lsa u ajib va shirin kulish bilan kulgan ko'zlari nima uchun menga emas boshqa yoqlarga olislarga qaraydi boshqa sevgining olovi emasmi oh yo rabbiy yo rabbiy jakub bu yigit boshqacha chiqdi meni izlagan pir shu bo'lsa ya nima uchun men shu vaqtgacha jadidlarni so'kib kelganman agar jadid shu bo'lsa nimaga men jadid emasman nimaga mingboshi jadid emas hamma jadid emas faqat noyib to'ra boylardan yerlarni zavodchilardan zavodlarni tortib oladiganlardan gapirdi ular ham jadidlarga o'xshagan yangi toifa emish yo'q men bundan ehtiyot bilan bir so'rab ko'raman o'zi aytib berar noyib to'ra bilan o'rtamizdagi aloqani noyib to'raning musulmon tiliga va xatiga omil ekanini uning imperiya to'g'risidagi gaplarini gapirib berdim u ham gapirib ketdi gapirdi gapirdi og'zidan ajoyib ta'sirli so'zlar to'kiladi u so'zlarning har bir donasi ko'zimdan bir qavat pardani sidiradi ochildim umrimda birinchi marta yangi tanishgan bir kishiga ko'ngil sirimni aytib berdim maryam voqeasini mendan batafsil eshitgandan keyin kaltagina bir so'z qildi siz endi bu xotinni qo'ldan chiqarmang bu bizning boshimizda danak chaqayotgan bir dunyoning qizi biz bularni ko'ngildan yomon ko'ramiz bular bizning dushmanlar faqat bular hammasi butun holda dushman yakka yakka bo'lganda oralaridan do'st topa olamiz yaxshi do'stlar topiladi juda yaxshi do'stlar u do'stlar bilan og'iz burun o'pishar ekan ularning changaldan qandoq qilib qutulishni bir nafas ham unutmaymiz siz uni iflos chuqurdan tortib chiqaribsiz u buni taqdir etadi o'zining yosh va toza ko'nglini sizga tutadi sizga qarashlaridan anglaymanki uning ko'ngli ko'pdan sizniki bo'lgan siz baxtlisiz u ham sizni endi siz uchun yangi bo'lgan bir dunyoga olib kiradi siz unda haqiqiy onalarni ko'rajaksiz millat bolalarining baxti haqiqiy madaniy onalar qo'lida bo'lmasa bizning oqibatimiz yomon siz undan ko'p narsa ola bilasiz singillaringiz qizlaringizni shularga o'xshab tarbiya qilsangiz shundagina vazifangizni bajargan bo'lasiz eskilarning tili bilan qo'shoq qaringiz deyman qo'shoq qaringiz millatning millat onalarining saodati uchun bizning tilimizni biladigan amaldor oshnangiz to'g'risida kelsak bizning mamlakatimizga rus hukumati bir mustamlaka deb qaraydi ya'ni mamlakatlarning o'gayi singari shu uchun bu yerga yaxshi amaldorni yubormaydi bitta yarimtasi adashib kelib qolmasa ulardan bizga do'st yo'q bizning do'stimiz o'zimiz bizning do'stimiz millat ular millat dushmanlari biz ularga dushman shuni unutmangiz mamlakatning tarixi adabiyotiga oid qimmatbaho asarlarni tekinga berish hamda bir rus amaldoriga berish bilmadim nimaga teng mincha bu millatga xiyonat unday asarlarni siz to'plangiz milliy kutubxona tashkil qilaylik to'g'ri yo'l shu bizdan necha baravar kichkina millatlar mustaqil bir hukumat qurib o'z davlatlari ila ovropaning shu madaniy ovropaning markazida ya'ni kindigi singari joyda yashaydi toshkent tramvayini o'shanaqaylar aylantiradi bizning baxtsizligimiz nodonligimizda xolos millat uyg'onsin ko'zini ochsin o'qisin bilim olsin madaniy millatlar qatoriga kirsin so'ngra u ham o'z davlati o'z baxti o'z saodatini quradi millatni uyg'otish uyg'onganlarning vazifasi mana siz ancha eslik hushyor ziyrak odam ko'rinasiz ish bilasiz ekan davlatingiz bor ekan faqat birgina aybingiz shuki zamon ahvolidan xabardor emassiz gazeta o'qimaysiz shu zamonda bundan yomon gunoh bormi qanday yaxshi gazetlar bor orenburgda qozonda ufada bokuda astraxanda ayniqsa moskvada urush bitgandan keyin chetdan oldirib o'qing bog'cha saroyga besh so'm pul yuborsangiz bir yilgacha har kuni tarjimon keladi bilasizmi tarjimon nima deydi bu yerda men uning so'zini bo'lib dedim chunki juda payti kelgan edi boylarning yer suvi zavodchilarning zavodlari olinib oyoqlarga berilsin de, demaydimi shuni aytib bersangiz siz sotsialistlarni aytasiz dedi bizni yaramizda sotsialistlar yo'q biz sotsialistlardan yiroqmiz tarjimon nima deydi tarjimon jadid gazetalarning otasi ismoil boboyning gazeti eng eski gazet tilda fikrda ishda birlik deydi ya'ni biz musulmonlar turk xalqlari bir til bilan gapiraylik bir fikrda bo'laylik bir ish qilaylik deydi bundan yaxshi nima bor boylarning yerlari zavodchilarning zavodi fabrikachilarning fabrikalari bilan bizning ishimiz yo'q u ularning o'z ishlari biz o'qiydigan gazetlarning hech biri unday demaydi ular qayta boy bo'l zavod sol fabrika och besh minglab o'n minglab рабочий ishlat milliy sanoatni rivojlantir deydi vaqt gazetasining mutasaddisi kim ramiyev bilasizmi u kim u millionchi tillakonlari bor jadidlardan qo'rqmang millatni biling taning unga xizmat qiling shu bilan siz ham jadidsiz nomingiz tarix betlariga yoziladi kim pul topmadi deydi sizga mana men finlandiyada magazinim bor peterburgda magazinim bor har yil yarmarkaga borib ish qilaman fransiyada lion germaniyada hamburg shaharlariga boraman teri mo'yna mahalliy sanoat mollarini o'tkazaman dunyoning pulini topaman faqat mening o'g'lim uloqchi ot minib poygalarda yurmaydi mendan pul olib qimor o'ynamaydi mening topganimni besoqolga fohishaga bermaydi o'qiydi bilim oladi odam bo'ladi madaniyat kasb etadi bir ukam finlyandiyada helsingfors gimnaziyasining beshinchi sinfida bir ukam ufada mashhur oliya madrasasida akamning bir o'g'li toshkent real maktabida o'z o'g'lim hali kichik bola finlyandiyada maxsus muallim solib berganman o'qiydi endi bu jadidning gapdan to'xtashini istamay qoldim maryam jakob meni unutdi u haligi sarning afsona ostiga tushdi nima qilaman men xayr mayli chidayman madaniy chakov albatta til bilmas yovvoyi aziyat chakovdan yaxshiroq u meni xandaqdan tortib chiqardi endi mening sababim bilan o'zi ham madaniy odam bo'lib ketsa qanday yaxshi faqat zerikdim kitob oldim jurnal oldim o'qidim o'qiyman bo'lmaydi yo'l uzoq yaknaf manzaralar zerikishdan bo'g'ilaman jakobning bo'yniga osilib bo'g'sam deyman nihoyat bir rus xotin bilan tanishdim eri toshkent shahrida advokat ekan onalarini ko'rgani moskvaga ketayotir endi menga ham so'zlashadigan odam topilib qoldi birinchi ikkinchi uchinchi va hokazo gaplarimiz sevgi to'g'risida bo'ldi jakub qiziq gap degan narsa shuncha ta'sirlik bo'ladimi kechagina men jadid degan so'zni eshitsam belim qayishardim yurtimizning katta obro'li eski odamlari hammasi jadidlarni yoqtirmas edi jadid kofirning ashaddiysi derdi shahobiddin domla o'qiy turgan bitta mullabachchani madrasadan rasvo qilib haydagan edi shahardagi katta boylarimiz bo'lsa ular to'g'risida tirranchalar haromilar demasa gapirolmasdi mana men endi jadidni ko'rib o'tiribman erta kech gapiga quloq solaman qulog'imni uning og'zidan uzib ololmayman bir yomon joyini ko'rganim yo'q gaplari hammasi ma'qul birovning mol mulkiga chang solib turganga o'xshamaydi o'zi ham badavlat odam halol kasb qilib pul topishni dunyo orttirishni bilar ekan bu yomonmi agar jadid shunday bo'lsa men ham jadidman fursatni to'g'ri keltirib turib imperiya nima degani deb so'radim nega so'rab yotibsiz o'zingiz bilgan amaldor oshnam bir kun imperiya botib boradi dedi shunda juda xafa bo'lib gapirdi uning imperiya degani o'ris podshosining qo'l ostidagi yurtlar unda har qaysi millatdan bor shu qatorda biz sho'rliklar ham bormiz ular urush muvaffaqiyatsiz bitsa shu so'zini tushunolmadim o'sha yurtlarning parcha parcha bo'lib bo'linib ketishidan qo'rqadilar rusiyani shu quloch yetmas keng o'lkani qilich kuchi bilan qozoq o'risning nayzasi bilan qo'rqitib butun hovlida qiyomatgacha ushlab qolmoq istaydir sog'in yerni kim istamaydi oppoq shirin suti bor nimaning suti bor deb so'radim men kuldi siz biz sog'on sigirmiz bizning shirin sutimiz bor ruslar va boshqa ajnabiylar bizni emib yotadilar biz bir emas qarangiz hindiston sharqiy turkiston tunis jazoir mag'ribiston ya'ni marokash misr ham angliya qo'liga kirib bitdi endi asta asta turkiyani bo'layotirlar butun islom olami musulmon o'lkalari birma bir ajnabiylar qo'liga o'tayotir qarangiz eronni bir tomondan bizning ivanlar bir tomondan makkor albiyon o'z nufuzlari ostiga oldilar u gapiradi gapiradi men ham hayron bo'laman buncha nomlarni qaydan biladi hammasi qandoq qilib esida turadi hammasini o'z ko'zi bilan ko'rganmi yo meni laqillatib o'z ichidan chiqarib aytadimi hali finlyandiyada bir shaharning nomini aytdi tilolgurni bir munday endi keltirib aytib bo'lmaydi har qalay bu xotin menga hech narsa bermaganda ham roziman ko'zimni to'sib yotgan pardalarni olib tashladi ku faqat maryam allaqaysi bir uyda bir xotin bilan tanishib olib bizga o'xshagan suhbat qura boshladi bir xabar olib qo'yay suhbatlarga birorta begona erkak oralanmanimikin men bir xotinimdan xabar olib kelay dedim yonidan jildim borsam maryam kitob o'qib yotibdi narigi diqqat bilan quloq soladi bir erkak bor yuqori so'rida uxlab yotadi xayr mayli zerikmasin bechora maryam yana jadidning yoniga qaytdim u birdaniga so'rab qoldi sizning musulmon xotiningiz ham bormi bor yo'q yanglishdim bor edi har holda musulmon xotin bilan turib ko'rgansizku ha albatta endi mana tarbiyaning nimaligini o'z tajribangiz bilan bilasiz tarbiyasiz ongsiz va nodon musulmon xotin bilan tarbiyali madaniy ovrupalikni solishtirib ko'rasiz farq yer bilan osmon qadar darhol bilinadi hali ham o'g'limni o'ris maktabiga beraman deb qo'ydim bu fikringiz xato ibtidoiy tarbiyani rus maktablaridan boshlab bo'lmaydi uni milliy maktablarga berish kerak ilgari milliy hissini o'stirib o'z millatini tanigandan keyin rus maktabiga berish kerakki hunarga ixtisosga tegishli ilmlarni o'rgansin bu odamning gaplarida shunaqa men anglamaydigan so'zlar ko'p u o'zi o'ylamasdan gapirib ketaveradi tez tez to'xtatib so'rashga men uyalaman ba'zi so'zlarni anglamasam da hamma gaplarni anglayman gazeta o'qiyversam tushunib ketarman undan keyin germaniya fransiya angliya mamlakatlariga hatto dunyoning narigi chekkasida chekkasidagi amerikaga yuborib o'qitish kerak ruslarning o'zida ham ilm ko'p shekilliku nariga yuborish nimaga kerak ruslarda ilm ko'p ruslar mutaraqqiy millat lekin ular o'zlari o'zlari ham asl ilmni o'sha yoqdan oladilar shundaymi shunday mana bu urush tugasin finlandiyaga bir keling undan nari birgalashib germaniyaga boramiz fransiyani ko'ramiz angliyani tomosha qilib kelamiz shundan keyin jadidlarning nima demoqchi bo'lganini bilasiz men hali ham sizning gaplaringizga qoyil kelib o'tiribman qoyil kelgan bo'lsangiz millatga xizmat qilingiz g'aflatda qolgan xalqni uyg'otingiz yangi maktablar ochingiz bolalaringizni yangicha o'qitingiz albatta albatta bundan keyin shunday qilaman endi ko'zim ochildi men ham murabbiy qilib qoldim millatni odam qilishga urinaman endi xabar akallar siz abdusamad mingboshi deganni taniysizmi o'zimizning abdusamad kalmi taniyman qishlog'i bizga yaqin ana haqiqiy millat xodimi o'sha hamma mingboshi va amaldorlarimiz o'sha odamga o'xshasa millat tez taraqqiy qilardi qizlarini yangicha o'qitadi deb eshitaman qizlarini yangicha o'qitish uchun ufadan maxsus muallima oldirgan hozir o'sha muallimaga o'z uyida yangicha qizlar maktabi ochib bermoqchi bo'libdi yaqinda yuqoriga ariza berib usuli jadid maktabi ochishga ruxsat oldi toshkentdan biz muallim jo'natdik etdik u odam millatning otasi hammamizning otamiz ko'rsangiz salom ayting hamma jadidning orzusi o'sha odamni bir ko'rish maryam chaqirdi bilmadim nima gap bu to'yilmas suhbatni bo'lib chopdim maryam qart o'ynab o'ynab zerikdim jakob mendan tamom kechib yubordi jonimdan yomon ko'raman u madaniy sarni yer yutsinimi qartidan poylasam bir bir ketim baxtsizlik несчастье chiqadi qo'rqib qoldim demak mening jakobimni tortib olajaklar madaniyatdan yomon narsa bormi ekan dunyoda hatto madaniylashgan fard ham ertadan kechgacha valdirashdan bo'shamas ekan chidayolmadim chaqirdim kelsa chinakam gaplashib masalani hal qilaman ana kelayotir keldi jakob uyga kelib kelib berish kelishim bilan jakob deb bo'ynimga osildi eshik ochiq hammaning ko'zi bizda ana xo'mrab yig'lay boshladi boshimga balo bo'ladiganga o'xshaydi mening fikrim hozir boshqa yoqlarda boshqa ko'chalarda maryam buni bilmaydi har qalay silab siypab yupatdim birozdan so'ng qaytib kelib tun bo'yi sen bilan gaplashib o'tiraman dedim kulimsiradi yo'q shu kulimsirashdan kechib ketolmayman maryam hech narsa deyolmadim tilim tutildi bo'yniga osilib yig'ladim erkalatib yupatib va'da berib ketdi jakob moskvada bir ikki kun to'xtaymiz shu vaqtda maryam masalasini riyolik qilish kerak shunga jazm qildim ungacha maryamni yupatib borish kerak maryam masalasi kichkina masala u oson hal bo'ladi ammo miyamda paydo bo'lgan fikrlar meni qayerga olib boradi shunga hayronman maryam jakobchikning menga muomalasi o'zgardi qanday baxtliman faqat u mening kimim nimam uni men sevamanmi degan savollar miyamni tintaraydi keyingi savolning javobini o'zim berishim kerak endi bu to'g'rida qat'iy bir fikr aytadigan vaqt keldi soddalik bas endi bir narsa deyishim kerak sevamanmi yo'qmi o'zimga beradigan javobim moskvagacha berilmagi lozim jakob orenburgdan jo'nab edik shirin so'zlik jadid shaharni ko'rsatdi qaradim shahar orqada qolgan edi bu yerda bir madrasa bor nomini husayniya deydilar uch qavat ovrupacha imorat unda jadid ilmlari o'qitiladi bilasizmi uni kim soldirgan jadidlarning eng katta otaxonlaridan ahmadboy husaynov juda boy odam edi usuli jadid maktablarga ko'p pul sarf qildi millatga qilgan xizmati sanoqsiz bizda ham shunday boylar bo'lsa andijonda mirkomilboy bor eshitgandirsiz millat yo'liga bir chaqa bermaydi johil temir ko'prikdan o'tib daraxtzor ichiga kirdik o'rmon daraxtlari sarg'aya boshlagan edi menga qarang dedim men jadidlar ham boylarning yer suvi olinsin der emish ku birov menga shunday dedi juda ishontirib aytdi yo'q yo'q aslo ilgari ham aytib edimku ular sotsialistlar jadidlar sotsialist emas aslo aslo endigina ahmadboy husaynov to'g'risida gapirdim shunday odam jadidlarning otasi sanaladi unday bo'lsa juda yaxshi deb qo'ydim men ori rost jadid ilgari jadidlar orasida ham haligi aytganingizdek sotsialist bo'lib yurganlar bor edi chinonchi tatarlardan ayoz ishoqiy bir necha yil burun boylarga qarab ayyuhannos tortardi hozir moskvada boylardan yordam olib gazet chiqaradi xolisani lillo millatga xizmat qiladi moskvaga borsangiz o'sha gazetni topib o'qing so'z gazeti juda yaxshi gazet ko'nglim bir muncha tinchlandi jadidlarga endi ishonib qoldim ulardan yolg'onchi chiqmaydi yaxshi odamlar maryamga va'dam bor edi vagonda chiroqlar yoqilgach xayrlashib uyimga ketdim maryam bu kecha jakob men bilan bo'ldi chala chulpa u gapirdi men angladim chin ko'ngildan men gapirdim u angladi anglashdik qanday baxtliman men hech shubha yo'qki jakobning o'xshovsiz ko'zlari bor qop qora o'ynoq jonli yo'q men u ko'zlardan kechib ketolmayman nima bu iqrorimmi sevganimni iqror qildimmi shu bilan sevamanmi men uni sevamanmi yo'qmi sevaman lekin u sevmasa mendan oladiganini olib qo'limga chek uzatsa buni o'ylashdan ham qo'rqaman lekin sevishga haqqim bor sevaman narisini bilmayman shakob jadid yana maryam masalasiga to'xtaldi ko'p gapirdi yurtingizda qolgan bolalaringizning tarbiyasini shu xotiningizga topshiring odam bo'ladi ular milliy maktabda o'qimaganlar ku dedim unday bo'lsa davlatingiz bor xususiy bir muallim yoki muallima oling tez bo'ladi siz agar qrimga borsangiz bog'chasaroy degan yerga tushing tarjimon gazetasini izlab toping o'sha yerdagi ustozlar bilan gaplashing balki muallim muallima xususida sizga yordam beradilar yo'l ko'rsatadilar qo'limga gazetning nomini yozib berdi musulmoncha xati xunuk ekan maryam masalasini moskvada hal qilishga to'g'ri keladi yangi ko'rishgan kunim tuzilgan rejalar buzildi endi uni moskvaga tashlab o'zim yana o'z yurtimga qaytib ketsammi jadidning so'zlari meni qo'zg'atib qo'ydi uning so'zlarini men ham boshqalarga xuddi o'shaning o'zidan chiroylik va ta'sirli qilib gapirsam deyman odamlarning ko'zini ochsam deyman yo'q bo'lmaydi maryamni tashlab ketish qo'limdan kelmaydi shoshma jadid domla ham maryam to'g'risida ko'p narsalar dedi ku millat onalari yetkazish uchun g'ayri millatning onalaridan o'rnak olaylik dedi hali maryamning o'rnak bo'lishi bor yo'q uni tashlab bo'lmas qani moskvaga boraylikchi ertaning g'amini eshak yeydi ana moskva atrofidagi yozloqlar ham bir bir ketin o'ta boshladilar maryam moskvaga yaqinlashib kelamiz ana dachalar baland imoratlar katta shahar faqat ko'nglimni bir qistov bir xafalik changallaydi allanarsaning belgisiz tashvishi andishasi bor nima u ayriliq yo'q men ayrilib ketolmayman jakob ozoda musofirxonalardan biriga tushdik ikkimiz ikki xonadamiz maryamning ko'zlarida haqorat qilingan bir qarash pirpiraydi bechora jadid ketdi u bilan vagonning o'zida xayrlashdim shundan keyin ko'rmadim endi uning shirin ovozi qulog'imdan yiroqlashgach ta'sirli so'zlarning shoshilish oqimi uzilgach u so'zlarni iz tarozisida solib ko'ra yotirman <coughs> rostmi u gaplar yolg'on emasmi bir musulmon odamni din yo'lidan ota bobolar burungilar yo'ldan chiqarish uchun xayriddinlar tomonidan qurilgan tuzoq emasmi bu yigit namoz niyozni bilmaydi qiyofasida musulmonlik asari yo'q domlalarimizning aytganlari rostmi ekan nega men u yigit bilan bahs qilishmadim yo'q u bilan bahslashib bo'lmaydi uning gaplariga gap topib javob berish qiyin uning gaplariga hech kim javob aytolmaydi qani ko'raylik nima bo'lar ekan qrimga bormay ilojim yo'q men maryam uchun bo'lsa ham boraman u yerda jadidlarning kattalari bor emish ularni ko'raman gaplashaman agar jadidlarning asosi puch bo'lsa xalifai rum jadidlariga tarafdor bo'larmidi hamma tartib nizom o'sha tomonda deydiku yangicha o'qish rumdan kelgan kalta kiyim rumdan chiqqan rumcha yoqalar o'sha tomondan kelib rasm bo'lgan g'alati ahvolga tushib qoldim men miyam g'ovlab ketmasa deb qo'rqaman ilgari tinchgina pul topishimni bilardim ota bobomiz yurgan yo'ldan boraverardim endi allakim chiqib ota bobomlarimning yo'li egri edi to'g'ri yo'l bu yoqda dedi odam ishonadigan qilib aytadi shu ikki yo'ldan birini tanlab olishim kerak birdaniga ikki yo'ldan yurib bo'lmaydi yana jadidlar bilan ko'p so'zlashmoq kerak gazeta o'qish kerak har kun har kun yangi yangi gazetlarni o'qish kerak moskvada yaxshi gazet bor degan edi shuni axtarib topay yangi yangicha kitoblar topib olib ularni ham tatalab ko'ray mayli ish qilib ko'zim ochilsin bilmagan narsalarni bilay ko'p narsa o'rganay bilgan bilmagandan yaxshi deydi jadid mana bu gap haq lekin maryam moskvagacha jakob men bilan bo'ldi muomalasi butunlay o'zgardi qarta qarta o'lgur aldadimikin o'zim yangi shoshdimmi yo teskarisiga aytadigan qartamikan faqat nima uchun nomerda ikkovimiz ikki xonaga tushdik demak jakob men bilan ayrilishmoq istaydi agar ko'nglida muhabbat bo'lsa edi shaharda uch kecha birga bo'ldik yo'lda olti kechani birga o'tkazdik menga yaqinlashardi men qarshimanmi yaqinlashsa yo pul berish kerak deb qo'rqarmikin men hozir pul degan narsani o'ylamayman istasa o'z pullarimni ham beraman faqat haydamasa bo'ldi men shoshib qoldim nima qilishimni bilmayman bu jakob juda berk odam hech narsaga tushunib bo'lmaydi yaponlarni shunday bo'ladi derdilar bu odam ham osiyo bolasi emasmi hammasi bir balo xo'p ikkimiz bir, bir xonaga ham tushdik u kelib meni o'pdi ham deylik quchoqladi ham deylik albatta u holda men o'zimni tutolmayman u ham tutolmaydi faqat natija natija nima bo'ladi odatda erkaklar shundan so'ng sovunadilar bu ham sovunsa qo'limga chek uzatsa xayr ma'zur degani bo'ladimi yo'q yo'q cheki qursin puli qursin istamayman chora nima chora bilmayman menda nima ixtiyor meni sotib olgan u pul unda ixtiyor unda o'shaning og'ziga qaraymanda ket dermikin o'sha og'iz a jagob qirim sanatoriyasidan ikkitasining adresini oldim ikki kishilik joy bormi deb telegram bermoqchiman telegramni yozdiray deb edim bo'lmadi chunki ikki joymi bir joymi ilgari maryam masalasini hal qilish kerak men uchunku bu masala hal bo'lgan faqat u nima deydi hozir borib to'ppa to'g'risini so'rasammi so'ray yo'q so'z bilan so'rash bo'lmaydi qani mening chek daftarim ha mana o'rischa yozishni bilmaymanku bo'lmasa sifrni yozib tagiga qo'l qo'yay bo'ldi maryam jakobni kun bo'yi ko'rmadim ovqatdan keyin o'z uyiga chiqib ketdi anchagacha kutib o'tirdim kirmadi nima bo'ladi bu ishlarning oxiri men haydaladigan bo'ldimmi o'zini bu qadar chetga olishidan og'ir o'ychanligidan qo'rqaman soat necha ho ho o'n birga yaqinlashibdi kech kirganda yomon uxlabman jakob yotib qolgandir endi erta bilangacha yana judolik endi o'rnimdan tursam bir vannaxonaga chiqdi chiqib yaxshilab yuvinsam undan keyin bir narsa yeb pastga tushsam zerikdim baxtim yo'q mening xazon vaqti tabiat asta sekin o'lib boradi shundaydi mening o'lik ko'nglim tirildi yana o'lish uchunmi bir yaxshi sovuq suvki rohatlar qildim bu nima yo tavba men chiqib ketgandan keyin jakovka o'xshaydi chek tamom sho'rim quridi jakub bir quchoq gazeta olib kelib o'qidim tili g'alizroq tez charchayman shu kecha maryam bilan birga yotib erta bilan qo'liga chekni beray deb edim keyin mulohaza qildim bundan ishing bitdi etdi degan narsani anglamasin dedim chekni avval berdim anglarmikan birozdan so'ng uyimni qulflab yoniga boraman maryam qancha yig'lasam shuncha darmonim quriydi qirim sayohati peshonamga yozilmagan ekan bir kecha ikki kecha ket deguncha birga bo'laman mendan oladiganini oladi so'ngra pulni olib chiqib ketaman yana burungi xolya petrograd germaniya aka faqat u xolyadan shu qadar qo'rqamanki nima qilay sart yigiti yo'ldan urdi sart xotiningni tashlama dedi shekilli tag'in ziyoli iblis men qarorimni berdim qat'iy qaror men uni sevaman u meni quvayotir balki bir ikki kun tamoman meniki bo'ladi sevgan odamim bilan ikki qiyomat kechasi o'tkazganman deb shunga quvonib yurarman bo'ldi tuxum qovurmasimi mayli bering bir shisha portvein ham qo'shib kelsang dedim xizmatkorga ohmay ah, ko'nglimda bir nasha paydo bo'ldi negadir sevinaman eshikni chertdilar kim u jakob jakob kirganimda kechki ovqatni yeb bo'lgan ekan may ham ichibdi o'zi xursand tushunganga o'xshaydi shunda ham shoshilmoqchi emasman ilgari bir oldidan o'tib ba'zi vazifalarni bo'yniga qo'yish kerak deb bilaman turib kelib bo'ynimga osildi mastlik bilan juda qattiq jinnilarcha osildi men ham muqobala qildim faqat birozdan so'ng qo'lini bo'ynimdan olib qo'yib o'tir dedim meni quvma jakob dedi men senga bir ikki kechalik mehmonman shu ikki kechaning ixtiyori menda men jinlanganman men o'tman olovman qarshi kelma menga kuldim men senga xotin bo'l deb taklif qilmoqchiman sen nega mehmonman deysan yo men bilan birga yashashni istamaysanmi rangi o'chdi ko'zlari yoshlandi qaltiroq bosdi nafasi ichiga tushdi yoniga o'tib erkalatdim so'ngra o'ziga keldi o'ngimmi tushimmi dedi rost aytasanmi yo hazilmi bunaqa hazillar odamning o'lishiga sabab bo'ladi jakob bilasanmi maryam mening ikki qizim bir o'g'lim bor bo'lsin katta qizim o'n ikkida qolganlari undan kichik juda yaxshi bolalarning saodati uchun xotinga javob berishga to'g'ri keladi boshqa chora yo'q qizlarni bermas o'g'limni olamanu tarbiyasini senga topshiraman nima deysan rost aytasanmi deganni qilib ko'zimga qaradi men rost degan ma'noda bosh tebratdim men senikiman nima desang shu ikki kishilik joy so'rab sanatoriyaga shoshilish telegram jo'natdim deraza yonidagi keng va yumshoq kursiga o'zimni tashladim endi meniki bo'ldingmi maryam dedim totli totli kulimsirab kelib qarshimda to'xtadi ko'rishgan kunimizdan beri dedi o'zi juda sokin va yuvosh edi telbalarcha qutulishlari ko'rinmas edi ko'p intizorlikdan so'ng sevganiga qovushadigan haroratli juvonga o'xshamasdi nechundir ko'pdan beri er bilan yashab kelgan bir oila xotinning sokinligi bor edi iliq sokinlik tugmani bos dedim xizmatchi keldi soat o'n bir bo'lib qolganiga qaramasdan vannani qizitishga buyurdim nomer xalqi pulni yaxshi ko'radi bitta uch so'mlikni olib bir nafasda hozir qildi maryamning pardozi uzoq ketishini bilganim uchun bemalol yuvinib chiqdi men chiqquncha maryam kiyinib bo'lgan edi soat necha deb so'radim o'n ikkidan biroz o'tibdi qani yur bo'lmasa ko'zlari olaydi qayerga yarim kechada ya yuraver sen menikisan yana totli totli kuldi maskovda nog'oylarning machiti borligini toshkentlik yigitdan eshitgan edim u yigit shuni ayta turib ham jadidligini qildi ko'rdingizmi dedi dinli bo'lish libosga qaramaydi bizning johil ulamo kimning salla choponi bo'lsa musulmon deydi holbuki musulmonlik kiyimda emas qalbda dilda rus tilida bo'lsa ham besh vaqt namozlarini tark qilmay turgan musulmonlar bor yarim kechada biz ikki telba taqibdan qochgan o'g'riday moskov ko'chalarida ot qo'yib ketdik imomni uyg'otib chiqdilar nikoh hazrat dedim nog'oylar domlalarni hazrat der ekanlar bir menga bir unga qaradi sizku musulmonsiz bilaman bu xonim musulmonmi yo'qmi deb so'radi hali hozircha yo'q qanday bo'lar ekan uyquli ko'zlar bilan menga qaradi bitta o'n so'mlikni uzatdim musulmonchilik asta sekinlik hazrat asta asta yo'lga solib olamiz pulni olib doktorlar singari qaramasdan kissasiga soldi voqean dedi hazrat shariatda ham javob bor ya ko'p o'tmasdan sufini chaqirib chiqdi uni shohid qilib turib nikohimizni o'qidi sufiga ham bir narsa berdik shu bilan mening nomim o'zicha qolib yangi xotinimning nomi bibi maryam oysha qizi bo'ldi oysha qizi bilan er xotin bo'lib uyga qaytgan vaqtimizda soat ikkiga yaqinlashib kelardi maryam yo rabbiy nikoh o'qitib keldik nikoh men agar boshim aylanib yiqilsam hech bir taajjub qiladigan joyi yo'q bundan bir necha soat burun ko'z oldimda o'limdan boshqa hech narsa ko'rinmasdi ko'zimdagi tuman boshqa narsani ko'rsatmas edi holbuki hali yosh edim va yashamoq istardim endi nikoh nikohli er manfur botqoqdan abadiy qutulish faqat qanday nikoh boshqa begona bir dinning haddan tashqari sodda va o'z ummatlari singari vahshiy nikohi na jilo na porloqlik na savlat na hasham hind faqiri qadar sodda va yalang'och o'chgan yonar tog'lar kabi nursiz va ziyosiz eskirgan kema kabi ravnaqsiz va ayanch yo'q yo'q yo'q bu balki hamma uchun shunday ammo men uchun men uchun undan issiq undan yorug' undan porloq va muhtasham nikoh yo'q endi hamma iztiroblar orqada hamma qora kunlar o'tdi endi u meniki o'zimniki jakob mana maryam endi meniki bo'ldi o'zimniki o'zimdan boshqaga tirnog'i ham tegmaydi ana u aytgandek dushmanning bu fitnachi qizini qo'ynimga olarkan uning hali hech bir qondirilmagan chanqoq va qizg'in lablariga lablarimni qo'yarkan millatni uning johil onalarini bechora qizim singlim va opalarimni o'ylashim kerak odamning nafsi shunaqa o'tkirmi bir xushmo'ylov toshkentdek to'rt kunda meni boshqa ko'chalarga bo'lib yubordi men hali puxta jadid bilganim yo'q jadidlar to'g'risida gumonlarim yo'q emas lekin ko'nglim o'sha tomonga moyil bo'lib qoldi men ham endi millat odam bo'lsin deyman ota bobolar yo'li haq deyishga endi tilim bormaydi jadidlarni ham bular haq deb ochiq aytolmayman ammo jadidlarning deganlarini boshqalarning deganlaridan ko'ra osonroq va tezroq anglayman yo ular o'zlari shunaqa chechan odamlarmikan bizning shahobiddin domla to'rt og'iz gapirguncha odamni sil qilib yuboradi u gapirganda o'z gapiga o'zi ishonolmaganday gapiradi hech bir ta'siri yo'q yo'q bizning musulmonlar ham endi tartib nizomga tushmasalar bo'lmaydi maryamning ko'zlarida g'alati bir olov yonadi shu topda shu ko'zga jon bersam arziydi bir hafta o'n kun burun nomerda ko'p qatori tasarruf qilgan bo'lsam bugun qanday asar qolardi hech qanday akbar ali nechtasini tasarruf qildi behisob o'zim ham behisob tasarruf qilganman bugun bir asari bormi yo'q qo'l yuvib so'kilgan suvday izsiz asarsiz o'tdi ketdi hammasi buchi bu qanoat orqasida qo'lga kelgan davlat bu xushmo'ylov yigit aytganday millat bolalariga haqiqiy onalar qozonish yo'lini ko'rsatadi bu millatga xizmatning boshi boshlanishi maryam jakov fanarni o'chirgan edi men yana yoqdim bu dafa u hayron bo'ldi uning ko'z oldida boyagi chekni mayda mayda qilib yirtdim u peshonamdan yumshoqqina bir o'pib qo'ydi shundan keyin fanar endi bu kecha yonmaydigan bo'lib o'chdi tashqarida telba shamol quturar mayli qutursin menga nima